Aixia Regatia. Etorri gure kabila, laixia de la tierra, batu zaik hartzen. Ah, Arratza alde hon, da ondo etorri, laixi hartzen gure magazin barri honetara. Gaurko honetan amazizpigarren zaiue, martxan ipiniko egun, eh? Amazazpila, eh? Bigarren denboraliko amazazpigarren zaiue. San Blas Bixamonien, aje emozionala zemen gauzanok. Talde itzela, esan, espero, emezte gente hemen. Arratza alde hon da, Hola. Hola, <laughs> Arratza Ah, ez teko eh, txue kaixo edo arratzaldeon, ez teko gogarrik <laughs> edo... baga, baga gogarri baina da, nokizik. Go gitxi, eh? Uste otatzo abaino bueltako taberna sikitu da izan hemen eh, gure hartin dozen Bai, bai, eh. <laughs> Eta esateko, gaur segun dugu, gaur santa, eta egune, santa eskien urtako egune. Hmm. ganera. Gaur egune edo bespera da, bespera da gaur. Ba, gaur bespera, gaur zamblaz txiki. Parkatu gaur eh, <laughs> Asamblas txiki Agate deunaren eh, bespera dugu, asamblas txiki egune, batzuk jai okin jogun egune Ah, itzela, ega, eh, txiki bai, bai, Eta bello, kanti dino moduen jente asko tengo da gaur Makillak eskuen dala, diru eskien, diru eskatzi gratis data Dako de noi Eta santa ageda bezpiratik aparte, ba, barri asko, ez? Eta asikien ez zaten moduen, atzo samla segun izin zan. Samla segun, eh? Bai, bai. Gente eslepo, abadainoko kalien. Bai. Zer dino abadinarrak, zelan ikusi zuen zure herri. baina, baina, oipa, oin bai. Txosna gitzi baina, jendio gogotxe gonsan, eh? Ahí está. Tabernak zabalik antzaz, ez ura botzak guztot neiko, neiko telaten zaituela, eh? <laughs> eh, nioz. Esan, esan, oza, taberna barruen ondo, eh, kanpoko giro izan zen, eh, kalte garriz. Ja, igual aixe hotza, aixe hotza, karo, karo, da, eh, ure isotzak inesketu zen duen, da, da, hori izan zen faio, ez Eta esateko, eh, bitxikeri moduen zamlazten egon anekdota bat, ez? Uste, goiz hien goiz, irizek pixetzen ebizela, iri batek eskapa bila <laughs> Bai, nani bilizien. ziren, da bat pertsona mape harrapa edo oso bai. kolpatu abela eta zauritxu bat egon zala. Ba, ni, nik ambulantzia bat ikusi multaka. <laughs> ambulantzia eta ratzalin bomberu eta dana bilizien. Horren epe ikusi nama esan. Da, <laughs> ez dakigu, hori doten begitu, eh, doten ipiniko da, eban boton, eh, eban boton, eban boton, eban boton, eban Eta esan bidana ez, eta gora ipatzeko, aspaldi ikusi ez nire eh, irudi bat egon zela baino, ez da? noko jentetzi, eh? Jentetzien. Eh. Antraktora, eta enparadu da. Txakurrek itizek. Eta nik morale jamoduen eh, esango dutena, neiko kontradiktori izin zela, e, guztot, abainoku dalek hartuen eritzize. Ezen, e, tabernak, txosnak eta talogileri musiñe do boikote ingotzen ba, Eta gero batzok izet talo saltze <laughs> Jo, eh, la kriston kola, esa eh Jugada maestra Jugada bai. bai. o sea, maestrísima Emeti que abadiñoko EAJ edo abadiñoko alkatieri Y así, charri jei Agustu, agustu, agustu, agustu, agustu Besti kampora botada, no berak bai, saldu gero, eh Atzoko guna sabutu Pantziko ediru ez Arkoiek bete da, bez, charri bat joek, eh <laughs> Oa, oh, zan izelenken asuntu, eh Baina guk aurrera jarretu biogu, horrez gain beste berri triste bat, neko kanto triste ipinu zu eta, Aste honetan, gure denpora iragarle famatu batek itxi osko, peio zabala handizek. Hmm. Arantzazu nahi bat urtien bizikien egondanak. Eta pena bat, eh? gure aizpuri omen ez egotiz eh, ondo omen duko berak, hmm. bere <laughs> idoletako bat. Eta emetik, ba, bueno, babesa bere inguruko danari, bere zenide guztizeri, Eta aurrera jarretu daigon berri txarronegaz aparte Egunean behin gure lehiaketien martxan ipini dela Bai, ah, azte bai. honetan hasi da Azte honetan da Eta bueno, nino lehenko azti ez da bai. amaitu bai. Baina uste azte honetako rankine errepasotxu bat Lehenko bostak edo emiko ez da Venga, maitane ni. jeni Venga, bai, jake moi eskuen dugu zuen Oina hildopetan, ahemen dekot Nik gaur ez dutein Egun enten egin dut, akordeu nas? Ni besta tengo dut. Orduen, azkeneko bostua. Ni besta tengo dut. Itxon, itxon, egin karaketan, eh? Biti, biti, Problemas del directo. A ver. Esa la gomper praute, Es. Amen, amen. Venga, a ver. Ia. Taldiak begitu bidie, zailkapena, zailkapena. Taldiak lehizia erratik bide ikusi, eh? Mm, bai. <laughs> Alba da, bai. Cuadrea eta barik. bueno, ba... Nundik hasiko gara gaur? Amaieratik. Venga. Venga. Venga. Bueno, azkenengo, azkenengo, azkenengo tik. Biurre mundostean maieriek zetanak botan <laughs> biurre. Ba, Eba, azkenengo irurek eta gero lehenengo irurek edo, zelan iten ginen lehen. Bai. Azkena eta lehenengo bostak edo. Venga, ba, azkena eta lehenengo irurek. Bai. Azkena eta lehenengo irurek. Venga, eta jazta, aurrera. Askena dekogu, berro, eta sortzigarren postuen, naiz eta, jo, eta mairu partai de gontaldien, berro, eta sortzik hartu dut parte bakarrik, aste honetan, eta... Bertzuna hori da. Maitane! Eh, Uxue, hartina, no, dantzari ze. Oh. <laughs> Esa miot gaur ez dagoela hain, baina... Tani, antza, oste gunien izan bakarrik hau da, atzo. Ah, kar. Ah, kabaramos. Atzo, asamla egunien etxea jo usan, lorik egin ezin, eh, da, <laughs> depori pasarako, egunean bain egin. <laughs> Seguro, bai. bueno, eta jomara, altop, top 3. Venga, va. Venga, va, podiume. Vale irugarren postuen... Richard Ger edo... Richard bizi Bueno, en Richard. Bigarrenea. Ah, es hartatzen, hartatzen, barkatu. Bastante Richard Ger, eh? Bai. Base, Richard. <laughs> vale, bigarren postu ben... Dekogu! Beñato. Beñato? Ba, beñato. Nik ez dut ez dutzen. Argazia deko. Nik ezagutzen duen ordan beñato. Asier. Bai. Nire pisukide, oia. Ah! beñato. Opa. Tope, erala, asier, rautuko bai. bai. bai, bai. Lengu, Eta... Lengu, tenbi altza bai, eh... Aparte hartu den, bai. bai. Beti. Eta tokobiakon eh, boltsa bat, edo? Ah, egize, da. Eh, bai. <laughs> Azarre, azarre geratu zen, ez Bai, kanta hoetan nahi oskun, <laughs> kanta hoetan nahi oskun. Apa, bainat. Saludo bat amendik. Hori, hori. Ai. Eta lehenko postuen. Momentuz. Inesperada. <laughs> Momentuz eh. lidera. Eta ez gertu momentuz. Nori zengo da. Estreñeko eta primizian. L-I-H-E-R. Hau, Opa, lier. Lier, Hop, palie, beste bain. Gara, lle doie, momentuz. Bai. Ondiño, dome kara arte, gauza asko pasolik ez, eh? Gauza pasolik ez. Ixeleke maitan eka marra marra tati eta bera pinjei lider. <laughs> Eh, Nion, ea hogeta mairu garen postu ben dago. Ah, Erdi jen, sabi? Erdi jen, sabi? dutain. Del montón. <laughs> Del montón. Haik eser del montón. <laughs> Bueno, hain dago egunean bineko errepazu, eh? Momentu zonan doi, eh? ez dakit inok ez da bialtzen ezer, orduen. <laughs> Aimarrek beti ukinen dago, ez hori aipatzeko gogu, bai. eh? Metik goeintzizak aimarreri, saludu, eh? Korri da. Ez dakit nonos jolastu da, eh, baina guzti deinako, bai. bai, <laughs> eh, eh. ez dakit berba xerka jolastu indi Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Igual bere sortzaile eh? Kontuz. Ez. Eta beste, beste, barri bat, eh, gu az kontaktuen jarri da Mikel izeneko bat. Mikel, bai. eta esan biogu, aurreko saio baten haiketu den duen, eh, gure audientzizak nundik entzuten dien, eta eta indizatik batek entzuten dozkun. Ba, ba jakin jogun ordan bera, eta metik gure entzizak eta eskerrik asko Mikel gu entzuti jarren, nundik eta bai. indizatik. Igual Euskal Herzegartu sentitzeko entzungo bat ju, ez dakit, zeh, jikinko dauen. Baina eskerrik asko entzuti harren, eh? Metik aupada bat, eta jarrat jugu entzuten. Denea galetan dozku, eh? Zuzeneku esan entzuleiken, jarri gara beraz bai. kontaktuen, esan dut ez dakik guen entzuten egon goba da, duz? Baina, bueno, entzuten bat Espero, baietz. Hau pai, eta gero entzun goga zu, eh? Bai. Bardin, bardin, hau pai, eta hau padanok. Eta, ingo gula hor pentsu bat, eh? Zer karriko den gure laixi hartzen enbaziz bigarren eh, magasinek? Horrela, bai. Ah, bai, ingo gu. Bai, bai. Bueno, zarreri eitzen hasi gara, eta... Ja, bueno, ta, tek. Sarrein hostien eh, <laughs> hemen ekarri dugu gure, gure aje emozionala eta aje fizikoa ez datorren John Rekal bere sampleatzen parti, right. egaz? Ontxe ja, ontxe ja. Ba, hasi ja, gure daten aprobat, eh, Sami hori bizat busti. Eh. Bueno, aurretik eh, parkatu, Bai, eguraldia. eguraldia bebai sartuko dugu. <laughs> Azken egin momentuen. Azkenengo momentuen bidali osku... Azken txampan. Gauzten dut eh, zelaztu Gure zamean gaur gaur danak boikote den dabizela. Asi gara, lehenengo eskaleta bat, ez da funtzio, gero beste tarte, bat, gero beste tarte. Bueno, <laughs> Ijorra tropikala lehenengo, gero sampleatzen, rekalegaz. Eta sampleatzen enostien, aitor pekatari, gure elkarrezketik, oh, jakingo zuen ordan gure aste honetako gonbidatu, eh? Eta horren ostien, emozio metruea, hainbeste denpora eta gero emozio metruea, maitene, jo, ez esan, bai. emozio no metru metruea. <laughs> Aspaldiko partez, eh? Aspaldiko bai, partez. Doketan bai. san. Bai, bai, gauek, eta guztetan inxenate beti, eta noren emozio nuketa esplikamamen. amen. <laughs> Zan, bera, zinto gara mintzo desberdin bada. Bai, eh? ez eh? da, diferente dira. Bai, bai. Eta, ba, horren ostien, zelan ez, astero, asteroko, gure lehiaketie, xinger. Baina, nobeda bategaz gatoz, ez dakit tarte hau zer dan, eta guztot tekniko Explica usuk, ez? Bai, bueno, este sorpresa be badau. Bai, sorpresa txoa dau. Eh, esto huengo dana batera, baina bueno, gaur egona sentzuten, eh, nik baditu sei eh, tartie, gaur eh, ah, bai. bai. Et, <laughs> eta oso ona, eh? Bai, eh, oso ona. Oso ona. Eta bai. esando, joder, beti dauz eh abestiri gogokuenak eta ezta zeresaut. Bueno, gaur eh, gure saioen ipiniko guz, <laughs> geisen gorroto dugu zen, eh, abestiak eta deituko da, Ondo. nik gorroto baditut sei. <laughs> Ni gorroto baditut sei. Ba, ondo. Bai. Gusto da, bai, gusto da. Bai. bai. <laughs> bueno, cuestión igual da es gustete, baina venga, va. Ba. Eta Baina ni kalde gausa bat. Niri bat galdetu beste zu, eh, sei. Baina eskamen bas, sei abesti <laughs> pilikadoz. <laughs> Maitan gure bosuin zuretzako eh, programa bat egin, eh? Osa, baiko gu, de, de baiko bat gordeta, baina ez dakinik... Eh. Ni, ni gorrotu bat ditut, zei? Eh. Izilik, eh? Bai? Vale, eta alna sasi ja. Horregaz. Ay, claro. Venga, un biribitzeko bai. hasi, hasi. Bueno, hasiko gara eh, oierrekin. Oierrek eh, esango eh, eskua bat. Oier hater. Oier haterrek. Eta, eta, eta espliko kosku segaitik. Abestia eta segaitik. Gorroto da nahin bestea o abestia. Vale, venga, sier play. Ale, lengo... Eh, eh, zuka, eh, esa, chut, asaldu eta gero ipiniko gula abestia. Ah, nikaldo esa jod, vale, vale. Vale, parkatu, eh, igual txartu. Al revés, abasa, berez, bezu. Vale, vale. Nire kanta gorroto nentak gue, bueno, es bada gorrotuena da ba, oreka, berri txarrakena. Zago zuze gaitik. Hemen egongo da bat embate. Zeran berri Azko hemen, baina... Heiter asko dugu zuen momentu. Zikosiko sintonia musiki. Zago zuze gaitik, baina denpura baten alarma moduen. Eta hartu motzen asko oh, bat. Hori ez da iten, oier. Hori ez da hiten, hori ez da hiten. Tordundik, ya has nio tentzun. Bano, nio tentzun. como que, puf. Gogorra, gogorra itinaten bura guztian. Latza. Orden parranda se la orientzun eskero, que bajón, bajón, bajón terrible. Ua, bierrera. Eh. <laughs> ya bierra pensado eso, ua, escola, escola. Esto de universidad De repente y charto, ya, hostia, echea juminas. Le echea juminas, ordueda. <laughs> Echea jote ordueda. Despertadora, venga, ahí. Eta hortik aurrera ya, uff, entzuten de makotxien. Normala, fallo handia, hori, fallo handia. Tón, teknikok, play. Bai, bai, claro, hombre, su, su diño su modo, ya. normal está. Leon, beste azte batez hemen izorta tropikala tartera etorti eta oitxulo dan lez, errepaso txiki bat pasan aztie, bueno, pasau, pasetan da bilen azte hau nola joendan ikusteko. Komenta hugen du, azte hasieran eran txarraldi azken nien uste zana baino txiki zago izen zana, eurize apenas, freskatu pizkat bai, eta mendizetan edurrik itxi ezabena, eta gero aztia aurrera inala, ba, bueno, goizetan freskura, freskurie, lehi puntura ino bajatu barik, edo bajatu badabe lehi oso harinek e, aukine, eta gero berdik orduetan, aro natural-naturala, ona eta epela esango neuke, eh? Oin kandelari osan blaz buelta honetarako, beru ebe esango neuke, bai, hotxute gauz ganera, Sasoi honetan, ba, bueno, edurtzak eta eurizek eta hotzak eta eukitzen eta urten ba, ezta holakorik pasau, bai. E, gaur pizkat e, trakeztu arratzaldie, anuntzi moduen, eurikera ben jau, zirin jaz, da freskatu ben jau, da bizar goizien eta eberdi oster arte ero holan jarraitzeko asmotan dabil. Freskatu ben jau pizkat, bizarre prebizinuen arabera, ba, mil, metrotik gora edur pizkat behikusi eginke, gauzan didik eh, sentimetro gitzi, eta ba, bueno, txarralitxo honen ostien, e, eh, erarratzaldien ja atertxera dauna barmen, eta domekan ja denpora ona, bai. Goizien hotzen dau, seguramente leizi agertuko jaku e, eh, bizergabaz e, eh, garbitzeko astize moten botzo behintzet, baina gero domekan eberdin guruen, e, bueno, epe luzein handirik ez, baina denpora sano horretako, eh? kirolerako, mendireko, eta bueno, bizekletan, eta pasiurakota eta aproposa, bai. Ta hortik aurrea zer ikusten duen? Ba, astie dotore dator. Astelenien e, eh, bizkate zeharra izi egeratuko daulan e, eh, ganorabako aizie, baina, baina zeruek garbi haukinguz eta temperatura pegorantza eta martitzenetik aurrera ego aizie espero dugu. Eta ego aiziaz batera, temperaturak gora eta maostetik gora, bai, eberdik orduetan hogeien mugara heldu ero ez sortze dago dudie, baina bueno, dabe denbora beru esango dunke, gauzen e, sasoireko. Kontuten haukin, egon eitzek egunok izaten diela e, historikoki, ba, hemen e, eh, hotzan dizenak egiten duzen egunek, bai. Uztadil bukaera, otxaileko lehengo ama bostaldiz izaten da normalien ba, bueno, e, eta proposunak izaten dien egunek, eta aurten ba, ba, ez da golakorik eta hortik aurrera zer, ba, lan eper tainera ez da ikusten beste amar bat egunien. E, Piskat edur saliok desesperaten azitea gauz, e, ba, horre abenduen bigarren erdi ero eurizaz batera da ba, mendizetan edur piskate jabe, bueno, edur piskate, <laughs> edur nahi desente jaben, bat ez eta bueno, hemen anbotok eta e, haien, baina arrezkero, Zikute latza, deku, bai, edur saliok, eta ja gogotsu beba gauz. Ia, ia otxaleko bigarna bostaldisek bostaldizek sorpresa bat ekartzen eh, dozkun, eta mendizetan bera durrek ekartzen dozkun, ze momentuz ganora gitzi neguek, ganora gitzi. Ba hoxe, gaztiek eta esain gaztiek. Ondo bizi, da sorion txuek izen, bale? Eta torren arte. Gozatu laizia erratiaz. Arte. Bueno, ba, oin eh, toketainako abesti gorotuena... Kri, kri. Kri, kri, kri, kri. <laughs> kri, kri. iri. a ber, irati. Oin zure abesti epiliko dugu. Bai. A ber, bai. Eta, bueno, explikau ze gaitetan, da gero esan bai. zein dan. Vale. Ez da gorroto dotela abesti hau, ez da guztiz gorroto. Baina, vale. egon zan temporada bat, entzuten ginule asko abesti hau, e, eh, berregoi minuturroken egon ginen hauren kontzertuan, igoa gure bideo bat, en bukle, kantetan abesti hori, Eta ez dakit, ja, como... Mm. Osa, larre ben eta jazta, ja ez du nahi vale. gehiago. Eta da, nikotinan e, Unity abestia. Ipiniko dugu? Bai, hemen. Venga, ba. Unity. Unity, empatxadi dugu iratik. Bai, bai. dugu Asko. Unity. <laughs> Kabum! Nikotina, ziribulio, original combination. Ziribulio tarra mikroan. Little Martin selecta. Original combination Ez dago lotxari jarri da mikron Errima gardena koro denation Del dem selecta Pulo Original combination Ez dago lotxari jarri da mikron Errima gardena koro denation Del dem selecta Pulo Banato soinu askorik egin gabe Beldurri gabe eta ametxen jabe Probatu poti gure jarabe Barruk askatzeko momentu zare Zapalduz tarima batu AZARIMA, Edo zein herritan bota Ez dauka Angulo txapan posa, zuntza eta besti notxak Boloz bolo gabiltza, birri farrak ikustean giltza Kendu nahi izan ziguten hitzaren mezua dugu gure eskutitza Boloz bolo gabiltza, birri farrak ikustean giltza Kendu nahi izan ziguten hitzaren mezua dugu gure eskutitza Gaur kefta nikotina, mikro nire bazten domina Ziri gure medizina combination Ez dago lotxari jarri eta mikron gardena koro eta nation Teldem selecta Pull up, original combination Ez dago lotxari jarri eta mikron gardena koro eta nation Teldem selecta Pull up Bormaiziko harikalarie eh, Tatolosako zurie eh, Birra pero ero elkartu die Onaxe, irabazidun sarie eh, Keif tatolo, talde bolos bolo Tansalakin bilakatzen geha zoro Badakigu ez gaudela solos Tantzin gaikonos mikron ez dauk eulotxik Barune ez dauketen izutxik Letra hor mazteko zubi azpitik Nantzen ibiltzeko dozen Familia handi bat parte Naiz da izan emsiberrik ez dekute utzi aparte Hau da parta harrapatuko zaitu segitun gure trampa Gaur kefta nikotina Mikron irazten urrezko domina Ziri bulio gure medizina Alright Gaur kefta nikotina Mikron irazten urrezko domina Ziri bulio gure medizina zait Original combination ez dago lotxari jarri ETA mikron errima gardena koro eta nation selecta Pulo Original combination ez dago lotxari jarri ETA mikron errima gardena koro eta nation selecta Pulo Bombo clat Ziriburio eta nikotina Original combination Sua zaintzen beti. eta kantu martxoz honen hostien, hemen txegatoz bueltan, hemen eta lehen esan moduen. Bada, gure abadinar ajedunen txanda. Ajerik ez, baina. Ajerik ez dago. Hau ah, txapizkat. <laughs> Basta hori, Arrazalde bai. ondrekal, zure eskudeko zu, eta gure zunien hasi sampleatzen zure tartigaz.! All right. Yeah. Me voy al Bueno, arratza aldeon kuadrilla. Hola, que eh, hay. Ostera, vea, mengaus. Eh, Lenik da bain parkatu aurreko astien Bueno, ni de... <laughs> Ni el engurzu estudio de vuelta en Entzuebana, os dintzen nizan. Eta, bueno, sentitzen dut, ez da berri eh, errepikatuko, eh, como dijo aquí... Como volverá a ocurrir. Es, como menos. dijo nuestro rey. Bueno, más o menos. Oh, esta le lengo bierra, es la coa itorcha que me indiena, ¿eh? Eso, eso, eso. Eta, suposatxo, eta esken Eta, bueno, estirik gabe, gaur alein naz labur eta harin eitzen ze mamise dau. Eta gaur etorri naz, ba, bueno, Euskal abeslari da talde batek, egin da biesan, nire ustez, plagiso Asko inauz ez da. Dalak talde batena. Ez. Ego eh, batetik abeslari bale lengo, eta ero talde batekin sartuko naz. Seguro te ikus... bueno. Machakao, machakao. Eta besterik abai, asiko, ba. Eh, entzungo gure nengo, eh, danok ezagutuko una abesti bat. Gaur gure zerrendan egon gozan egon leike bebai. Gorrotatu moduen. Bai. <laughs> eta ustot aurkezpenik ez dauela bier eta ipiniko dago. Gure zuzenien, Qué mazo, eh. ¿Tú sos buena, gogoratzen Fran Perea. Ba, los serranos guen. Kamo, hau esagutu biozu. Final. Ya tengo mucho más. <laughs> Uno más uno son siete. Ah, vale, vale. Bueno, ya ves, tío, que se anda, eh? eh hemen Fran Perea entzun gai Los serranos… le, con. Serrano <laughs> Serrano Tarrak telesa irako einzan abestiz, eh? ba, bueno, jakin da izuen, eta ustot batzuk jakingo zuela, eh, abesti honen doinu, Eta musiki, eh? eh Mikel erentzunek egi bala, bero garaian. Bueno, Mikel erentzunek baseukon ja abesti bat, grandes exitos izeneku, eh? Eta... Gran éxito de grandes éxitos. Eta... Zerati galdatu zuzkazko. <laughs> ah, vale. Eta telebostek erosiotzan Mikel erentzunei e, eh, abestize, eh, Los Erranon, telesaiko sarreri e, Benetan? Sarrerako abestize iteko bai, eta hori entzungo dugu Mikel erentzunen e, jatorrizko abestize Habe? Una parada de autobus Benetan? ¿Dónde están esas miradas que te abrían en canal? Solo hay gente en bañador ah, deseando ver el mar Acercándose hasta el pie de su sombrilla que te miran mal ah, Argi, argi, argi Nik uste, nik uste Samir, eh, Samir Redau nik uste eh, Serrano Tarrak, Serrano Tarren letra Eh, so ser obeto ala beste ez da Ni Elena que está un unigartu, eh. eh. Bueno, mañana. Bai, <laughs> Baina Mikel beti defendio biago gure Mikel, baina, Mikel, Mikel eren Va Ba, bueno, ba, oinator. Eh, bai, bai. Zein da orduen oiu eta rautzi, zein da lehenko, ba, zazu? Lehenengo Mikelena, baina bai. kontue... Haupa Mikel. Ze Mikel, kaso honetan Mikel, Mikel lehi kaina sartzea gaur. Ai, bate dio. Entzungo dugu oin, eh, lainin sheets, edo, ez dakit, eh, azi diztiratzuak, taldian eh, piurra bestia, pure, pure. vale? <laughs> Eta, hemen ikusiko guzelan, nik uste Mikelek eh, Bizta honek joan. Bai, bizta honek joan, eta zoze eh, izpira gotzan abesti honek, bere hit hau, eh, grandes esitos hau, eh, sorteko orduen. Orduen, entzungo dugu Lightning Sheets-en Pure. Dau se supone originala da. Eta, eh, apurtza bat albago ah. horreratu. Ah, hau behin ah. inspirazio. Ezin dugu horreratu. Ah. Orduen, entzungo dugu estribio arte. Venga, ba. Tiriri. Ze... Ze nik ba, no, goiakun atal bat entzungo dugu, leh? Eta, bueno, bitarte ma, ba, bueno, zelan ez, tia. Gogorra izan da, da? Zela, da. Datza, ez? Hau bat zentzuna, en, eh, uste, laguntok izan, eh? Bai. Bai. Sonaba, bien. Ba, bueno, zoze desati arren, eh, abesti hau mila beratzen da, da beratzi da. Lain inzistaldie. Azura dineko. eta, besterik, gabe. Eh, abesti honen estribillo eta Mikelen eh, lehenengo kostrufako melodizi ba ikusi guzu herri eta garbi bardin dela eta moin laste dugu da Bai entza Altza altza ba, Bai Kanto eskurea ah. ah. Eta bueno, hori zen da. E, gaur, gaurko tarteko azmue da, azelan eh, euskal musikari batzuk eukindogu zen oso abilek e, plagiatzeko orduen, ze hartu dabe abestiateko estribilue, estrofa bat eiteko. Edo estrofa bat hartu dabe estribilu eiteko. Edo abestiaten subise, estrofa bat eiteko. Horretan euskaldunak neko hmm. zutiek eta abilek izen dize. Hemen dugu Mikel alde batetik, eta guazen danok maite dugun, edo gorrote dugun, talde <laughs> Batekin, ze <laughs> One, one bai, delita marinera Entzungo dugu lehenik eta bein Abril Labinen Skater, skater boy Abestia, bai <laughs> Hame dugu Abril Labin Ema sortxin ez urtegaz Amerikako eh? Pop-punk doño Zagit fresko ezien gara jartan ez guela amai urte gaz patinete eskuen eta zate zen du, ba, zila puta hastia, eh? <laughs> American Punk. Eta, bueno, kasu honetan, honetan, subizen dugu tarte tarte oso, oso ezagun eh, eta eusko musikan. Ignorante aten eh, aldetik zer da, subize? Subize izango zen, ba, bueno. eh, normalien. Joder. Ez que ignorante batera bat entzak zen. Normalien errekan. Normalien abesti bat <laughs> estrofan e, eh, doño batekin eta bai. estribillo. Bai. Ba, suiz izango zen, irugarren atal bat. Bizi mitarteko edo. Bizi mitarteko edo, ja. Ezik jarren beti e, estrofa estribillo, estrofa estribillo. Irugarren zati bat. Irugarren zati bat. bukaera, ba... Mm. Klimaxera edo... Irugarren aldiz entzungo e unien estribillo, etortzi beste nun baita zik, ez? Estribillo. Entzulik entzak ikusi bidea errekalen gestuek, eh? Hori da. Azko, azko aportetan dabe. Claro. <laughs> Orduen, ez dakit aurrera atzeri dekogun bigarren minutu da arte. Ez, ba, jarrituko berretan. <laughs> Eta, bueno, ba hori, entzungo berri estribillue. Eh? Vale, estribillo ostien etorriko da, gitarra solo kutre bat. Kutri hori be. Eta horren kutri ostien zubize, vale? Eta aia norka asmatzen dauen, se, se euskot, euskal taletaz gabizen, eta se abesti. Vale? Hmm. latza, eh? Nik ez dut ez esan, baina hemen ja ikusi zuen. Gure haurtzaroko talde handietako bat, eh? Bai, non horra animatzen da, oh. izena eta izena jartzen abesti naiz. Zenbat, zenbat viaje, hau entuten, eh? Pini horpedie, eh? eh? Eta zen, titulen ez agortan. Konexien plagiadora hondi batzuk, eh? Osa, ez da kanta A ver, nik uste, nik uste talde honekin eukindu gule, <laughs> bai. Ipiniko gu, bueno, eh, ez dut ez esango, ipiniko Besta, besti ez da. <laughs> Eta, reina obiergo dugun ez bai. Oh, zapalduen olerkia. Bai. Hemen dugu, enzazpi garnik atarrak, eta bai, markile dinen moduen, ba, bueno, honek, fama hartu dabe, ez, ez dakit. Hola, eh, plagizue disimulos eiteko... Bai. Jo, ni gustan nahi dut putos amos, eta Bai. Kasu... Mito bat eh. hau zida. Mutakako portuan hori bera tal eh, talde amerikano bat. Ba, ba hori urrengo programara. urrengo zai elako. Pink, Pink Floyd edo lago bat izango da. Hora, <laughs> bueno, mamendeko adibide bat. Eta, iparkatu, hor da kogu. Abril labinen eh, zubiz, eh? Egun sentia, Eta bueno, entzun izan dugu ez? Aki, bigarren atala, bigarren molda bat entzun gerreko da, entzun lientzako, ze berretan egon gata bian ez dabe hon entzun. Entzun bigarren estrofi berriro. Hau bat egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, ez da egin, egin, egin, egin, egin, Ba, bueno, ba, guazen hori, niretzako... Ja, oza... Zutilizetetik, eh, e, deskara bizetera... Ze Brian Adamsen, hier bestizaz, abestizaz... Viva, Dios! Eskuetatik, eskuetatik juni zen jakin, eh. ze... Aziera entzun eta ja... Dano jakin gozu ez abestizetak, gaitzen Bai, bai, eta semat, semat diru irabaziko bien bakarrik abestu negaz, eh? Eta, ba, hori, Brian Adamsen, hier aien dugu, bai? eta eta kuriosu da zelan abesti hau 2000 eta biku esan eta ba, kensazkoik indakue eh, 2000 eta iruen urten esan Osa, tita, entzun eta pa, ez du izuela, del tiron, de cabeza Makinaz Eta hor dekogu This is me there's nowhere else on earth I'd rather be. Amai da buru bat makila eh? dabe, eh? Latza! Baina, ostia, entzun eta ja... Kantea luartzena, fijo. Pam! Eh? eh? Kantea luartzena, fijo. Luartzena. Ba, <laughs> ah, bueno. Hori eta garbi, entzun izen dugu guztizo gure buruen, kensazpin hilarria, eta... Ja, kensazpin hilarria ari etorri dan tartenetan. Ba, nire ba, aztenetako... Nik gorroto ditut hainbat zein. Nik gorroto baditut zein. Nik hainbat gorroto baditut zein. Ba, kezazpini argia. Venga, eta segaitik. Ba, arrazo jonen gaitik justu, bitxo. Beka ba, perfecto. <laughs> Honekin izte zaitu, eh, ez? <laughs> Hori zuke esan Ah, ba, honetik inizten zaitu, eh, <laughs> ez? ba, hori, kezazpikin hilarrian itziko zaitu, gozatu eta urre arte. Ezkerrik astorregal. Saio zu euriari berriz ez esan bakar dadeari gaur ez etortzeko na na na na na na na na na na Eusten nauen soka Teitotzen hitotzen Ametxak sortu zizkitanam Galtzen dituena Na na na suak itzali da Ez zara gaueko izar bakarra Ez zara Esan sentitzen dudana baten sinisteko Ez guztia Na na na na na na na na na na na na Zuretzat hilargia Lapurtuko nuke gauero Eta zu itxu zaudet Bere argia ikusteko Irri farrez, gero minez, eragin didazu negarra Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra Ez zara Eta bagato, zurrengo egaz, eta kasu honetan, gure astero golkarrizketia. Eh? Asi, que hemen deko guzti konbidatu, eh? kontan be, bertaratu india. Bai. Beste barik, sarre emango zait, gure aste honetako, aitor pekatari. Aitor pekatari. Aitor pekatari. gaur bizio zagardo eta abar <laughs> A ver, ti que jartzen da, graben, beraz. <laughs> bueno, ba, hemen nia batza berriro urratu da... tamales... Eh... Bai, bai ya que ha una bota osun. Hori da, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, eh, bizio... Bizioko irukidiek, eh, Maure, Omar eta Julia, arratzalde hon. Tenez mikrofonaz ez hablar, eh? Eta gaurko, <laughs> gaurko elgarrizketie, ba, elebiduna ingo dugu, ze, bueno, Omar eta Julia, ba, bueno, ba, bat e, eh, karakasako eta besti, e, eh, Buenos Aires eko, ah? <laughs> Eta, hori, eh, galderak eta bai erantzunek, ba, ingo guze, bai gazteleraz eta bai Argentinako gazteleraz esan dut gazteleraz, bai. argentinako gazteleraz, eta euskeraz bebai, bale? <laughs> Iru izkuntzatan. Jo, ratzaz gero, eh? <laughs> Entonces, sin más dilación, empezamos con la primera pregunta, ¿viste? Eh, ba, bueno, ba, bat ezbe, eh, guztok, eh, hasi baino lehen, ba, eh, zue buru, eka orkesti goiakun, eh, bat ez bakarri zuen baizik eta bizio proiektu barruen, eh, zuen papela, eta, eta, eta hori, Decía que nada, como presentación, pues nos gustaría, más allá de vuestros nombres, saber un poco de, vosotros, de cuál es vuestro papel en, Vicio, ¿viste? Y cómo repartir el laburo y, esa cosa. <laughs> Eh, empiezo, ok. Vale. Em, bueno, soy Julia, eh, soy la responsable de comunicación de Vicio y que te cuento un poco mi, de dónde vengo. Sí, o, sí, vale. sí. Lo, que más quieras. Soy argentina, <laughs> aunque llevo mucho tiempo viviendo en España, así que soy un poco más de España que de Argentina. Bueno, ahora, en el ¿no? Ahora en España, ¿no? En el ahora en País Vasco, sí, sí. En el Orrio. <laughs> <laughs> perdón, perdón. Eh, Fuera de la rama. Eh, em, estudié comunicación audiovisual y he trabajado siempre en comunicación, pero relacionado con gastronomía. Entonces, bueno, eh, eso es un poco mi, mi rol en, en Vicios, comunicar eh, la marca. Muy bien. Así resumido. Maravilloso. Gracias. <laughs> Habla en plan malandro. Eh. <laughs> En plan malandro. Hola. <laughs> Opa, soy Omar. Eh, a ver, mi... Se te se Es mi primera vez en radio y me pone un poco nervioso, pero todo bien. <laughs> Eh, a ver, vine aquí al País Vasco, a San Sebastián en el 2012. A Donosti, ¿no? A Donosti. después del Lorrio, la mejor ciudad de Euskadi. <laughs> Eh, y, el top 3 lo completaría Yurreta, ¿no? Yurreta porque estamos... claro. Eh, <laughs> nada, vine a San Sebastián a estudiar gastronomía en una universidad que hay allí, donde conocí a Maure, la tercera persona de, del equipo. Y mi rol es un poco la parte de gestión quizás administrativa y organización del, del proyecto. El trabajo divertido, ¿no? Sí, muere un montón. Ir al banco, no sé qué. <laughs> la contabilidad, contar pasta, gastar pasta, gastar pasta y hasta ahora gastar pasta. <laughs> <laughs> y poco más. Bueno, Bueno, maure, eh, aukera tu mikrofonu. Bai, epa, <laughs> eh, arratzalde honen gabon ez dakit. Arratzalde, eh, arratzalde. Bai, eskene, ya elotan ajuteko gugurik, no, eh, ez dakit. <laughs> eh, bueno, ni maure naz, eh, abaino gue, maldizene guen, errekalen kuadriak guen, gure entrevistatzei eh, kuadriak guen. Eta, bueno... Atzal karri ginen, bale? Bai, horra egitik abotzak antzeko tasuna burra da gire, eh, igual. Gora, samlaz. <coughs> Gora. <laughs> eta e, ni ekoizpen zaien e, sartuten hau, edo horren e, inguruen jo lan, e, eta produktuek zelan diseina, eta bueno, e, zahardo, zahardo aiterakuen, ba, gehiago eskuekin ibiltzi, ez da, ez e, ez e, zenbakizekin, ba, jesik, eta bueno, lanien eskuekin. Eta hori da, burbat e, nire lana, bon, nire backgrounda da, burbat e, Nik ez zukaldaritza egizien eban, gero zukaldien hostalaritza egon az eh, lanien, ba, azkenengo lau urtietan, eta ondala pare bat urten norbegiatik bultau nintzen, eta ondala ba, izaia pasan hasi ginen egon ba, zaharren inguruen eh, lanien, eta ba, ontze zahardo gile bihurtunaz, eh, eta holan, resumido. Vale, oin justo aipatu duzu... Bai, bota, bota, Markel. Ez justo ontxe temporadan gauzela, bai, gainera, ez? Eh? Bai, justo ontxe txotxa izen zan uste dut, ondala, bi azte hola. Horra gaitia zamen, ba, horra gaitia zamen. Ba. Guk ez teko gu, eh, oza, guk ez teko ez txotxik, ez kupelik, ez ez ez, ez, eh? Baina... Filosofia. <laughs> Bai. Ba, oso ondo. Ba, oin justo aipatu dela maurik maiatzen bultan azizela proiektu ez? Eta, ba, bueno, eh, urrengo alde izango da, ba, hori, eh, alde batetik nola sortu zen proiektu, eh? Eta, Eta ze aukeratu zen duen zagardu eta ez beste zozer. Ez dakit, e, eh, kuriosu inakun zelan... E, eh, ar, ar, eh, ar, joder. Ausartu zaien olako proposamen batekin. E, pregunta, kaber... E, El argentino, Argentina. Argentino, viste, preguntaba, viste, ¿cómo, cómo surgió el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo se os ocurrió hacer Zagardo y otra cosa, viste? Esta boludez, que un argentino decir Zagardo, ¿qué es eso? <laughs> ¿Qué es La eso? Cedra, ¿no? <laughs> <laughs> <laughs> Eh, ¿Quién responde? Igual, primero tú porque así... no eh, hace falta que respondáis eh. todos, eh, todo, ¿eh? Ah, no, no hace falta que Los tres. Puedes ir rotando al, más fresco, el que se ve ahí. ¡Pa! Ah, ¿Por qué sidra y no otra cosa? buena pregunta. Hay mucha manzana. Sí. Primero que es una tierra de manzana y de sidra, ¿no? Obviamente. Y después fue un poco la locura que se nos ocurrió en el momento. Y tercero por justamente cambiar un poco esa sidra tradicional, o no cambiarla, sino hacer otra manera de, sea, otra manera de hacer sidra, que no sea esa sidra ácida que hay que escanciar sí o sí, que está como muy limitada a la temporalidad, al choch o a, no sé, a festividades. Hacerla de una manera más fresca, más cercana a la juventud, eh que te apetezca comerla, o sea, beberla mientras estás comiendo, no sé. Hacer una sidra diferente en una tierra que es de sidra. Ya ofrecer variedad, ¿no? Sí. Este aspecto. Eh, eh bai. Bai, ideia, idea, eh, bueno, sin más, eh ni que asko nengo lekuen gena en alane eh, Durangoko jatetxe baten eta ni que ezatu noan jon bastante dala hortuari bat e, Ibarra baserrikue eh, eta arei izedio egotzien zagazti eh, bat eta bueno, ba, relazin e, dekogu eta orduntze duntze ba, ia zer egin zer ein alginuna, inbeste zagarrik eta nik ez zahar dago esanotzen otzen e, pentsau asko eta eta hortik hasi zen aburu bat ideian eta nik argi nuko lelengo momentutik ez nabela sagardo tradizionala inbier ze bueno askinen eh, ba Juliak esan daen moduen bai apur bat e, kontsumo momentuek eta publikoa e, bai beste modu baten heltzeko e, ba nik bai produktuan e, e, ikuspuntu berritzai e, bat emon biakola eta horregatik e, sagardo Os hago un resumen. Eh, dijo básicamente lo mismo que vos, pero. <laughs> Eh, pero le añadió lo de las manzanas, ¿no? mencionó, mencionó a John <laughs> Yo, para eh. <laughs> Creo que hay un detalle que cuando hablábamos al, principio, igual ya lo dijo Maore, pero es el tema de, mantener viva la cultura de la sidra, que las nuevas generaciones están todo el día, como aquí en esta mesa, bebiendo birras y, nunca hay una botella de sidra. En un menú del día te cobran más por beber una sidra en una tierra de sidra donde si hay una característica que para mí define al, pueblo vasco es el, amor por su cultura, por su tierra y por sus raíces, sin embargo nadie bebe sidra, chicos. Juventud, espabilen a beber sidra. Entonces la, idea es, eh, bueno, aportar de alguna manera un pequeño grano a a retomar esa... No, que la sidra me pilla mal, claro, la sidra te pilla mal, ensambras con 12 botellas en el estómago. Lo mismo te pasaría con... Entonces, acercar la sidra de alguna manera, una vez más, y recuperar toda la parte, toda la tradición y todo esto a, bueno, a, la, actualidad y, y aportar ese pequeño... Un consumo más cotidiano, ¿no? Más cotidiano y menos de, igual, la sidra cuesta dos pavos, me la debo a y estoy hiper pedo al <laughs> Sino bueno, disfrutarla, probarla, empezar a conocer las variedades de manzana mezclada con otras frutas y eh, eso. Así que Garagardo, ponete las pilas. que bien Zagardo por el carril izquierdo. <laughs> vale. <laughs> vale, eh, no, ondo, nahiko erantzun eh, potentie. Orduen, ez Hostia, hiru egonda, hostia, luzin bilako hau, baina, bueno, es lo que hay. Eh, aipatu dago, que aipatu dago, ya, bastante, eta, bueno, galdera horrikin sartuko naz. Eh, hori, eh, aipatu dozunez, ba, jon bastante ukindu zu, nik dakidan ez, zagarra bai. eskuratxeko ukindu zuen lehenengo iturri zeberi izen da. Eta, bueno, jon eta aparte, ze beste pertsona gondi ez zuetaz proiektu honen pilare garrantzitzu edo, takit, <clears throat> eh, garrantzizko papera bien ze beste pertsona ondie bizion. Le decía Maure que, aparte de, la labor de John como proveedor de, de manzanas, ¿qué otras personas han sido importantes en este proceso más allá de vosotros? Eh, a ver, rápido. Celaya, las tres hermanas dueñas de una, de una sidrería en... en la, Celaya, las tres hermanas dueñas de una sidrería en, en Hernani. Yo creo que, que las principales, o sea, nos han ayudado mucho muchas personas que ahora contarán, pero, pero para mí ellas por el seguimiento, por permitirnos elaborar este año en su espacio, por, por todo lo que nos han ayudado, creo yo, que ellas luego, Ivonne y Anita en Garay, que hacen cerveza artesana, hacen... Garay, Garay con Chervac. <laughs> y yo creo que segundo y no sé, luego. Eh, diría que nuestros padres en general eh, económicamente y emocionalmente. Paco, que es el padre de Maore, que bueno... Mm, lo tengo, que apuntar en Sí, sí. <laughs> Trabajó, de sol a sol y, siempre lo pienso que es como demostración del amor incondicional por un hijo. Y amigos, o sea, es que mucha gente en realidad, bueno, que siga Maore. Sí, creo que tampoco hay mucho más... Eh, Pero sí, en general los más potentes son eh, mi Aita, que nos ha ayudado a hacer toda la obra. Bueno, está aquí, se ha de la es <laughs> ah, ya, ya, inercia, ya. De repente, pum. Eh, bai, eskerrak benetan eh, nire ondalako obran eh, eh JK, Egu, eh, gu baino askoz gehiago, gu aburra laguntze, baina... <laughs> Bire, egin, bai, bai. Azul jarten da, gero, torten zan da, horrek txarta hauz jarrite, ez da gizar, Ah, bueno, hola, nik Eta gero, ba hori, e, zelaiako zaharrote gire, eta garai kontzerbak e, basiko. Osa, e, ez da gita hundu eskue danetan, osa, e, gero bebai montetarakuen, ez da, infrastruktura dana, bier diesela, ba, osasun zaieko, e, permisuek, e, e impuestuek, ez da gizer, hmm. da horretara bai lagundu eskue pilloa, ba, eta, ba, inoz inongo, Eta arazo barik, e, eh, edo duten, eta benetan e, eh, gu da olako jentie gure, gure bidien topeti, eta ez dala gaur egun ustot ez dala normalena, eta e, eh, eure bari oza, oso esaldi tipiko da, baina esan posible izango, eta guztiz, e, oza, guztiz holanda. No, segundo. Bueno, yo si queréis, tengo en casa manzanos. Ah, <laughs> bueno, eh, Aprovechando pero igual podemos hacer un llamamiento sí. para todos los caseros de Baserritarri eta Family Shay, de... Eh, Caleta de Family Shay, eh, que va Frutarbola, que está de eh, gente ahí. E, mesedez, e, eh, guaz kontaktuen jar, jarri, espadozu ez eh, frutak batzen, eta guk batuko guz, e, gure bozu e, e, truki egin goguz osetan, zagar dagoaz, edo diruaz, edo dana dalakue, baina mesedez, bueno, esan nolan fruta eta ez usteltzeko, lurrin ez usteltzeko da guk erabiltzeko. Hori, arbolopin usteldu bari, aprobetxetako, ez, eh? fruta hori, Ba, hain guberba. <laughs> <laughs> Bueno, eh, bueno, ni dakidan ez... Eh, maiatzetik buru belarri egon zaretu honetan, Eta, bakit, eko eh, lanpetut eta estresotik bizitza hila. Eta honetaz aparte, bakit, bai, beste proiektuetan basa bizitza bai, edo beste zuzertan, orduen. Eh, decía Maure, bueno, oi, bai, a los oyentes, Vasco hablantes. <laughs> que de desde mayo estáis bastante... Habla ahora en venezolana. <laughs> Imposible. Inténtalo. Intenta, intenta. <laughs> es que ya, pensé data ya. es pensarlo y. Viste, hablaba con Maure que desde mayo tenéis mucho laburo con esto de de que estuvisteis bastante agobiados. Pero que aparte sé que, andáis metidos en otra mil boludeces y, y que no paráis de hacer cosas y nada, era simplemente saber qué otras cosas hacéis o qué otros proyectos tenéis. Eh, a y tenéis, no, es muy argentino. <laughs> No, es verdad. bueno, Oye, bastante hago, ¿eh? Ah, vale, vale, Tengo ahora dos carpetas ahí. Em, vale. Yo me dedico, como decía, a la comunicación y la gastronomía, o sea que por un lado eh, hago fotografía. Em, ahora acabo de empezar a hacer fotos para una tienda que hay en Bilbao que se llama La Manducateca no sé si la conocerán. Eh, también escribo en El Comidista en El País y de vez en cuando escribo también en la sección de gastronomía de televisión española. Y bueno, y después van surgiendo cosas. Por ejemplo, hace poco le hice fotos a Bebés Café, donde trabaja Omar, ahora lo diré. <laughs> y mm, lo que va surgiendo, o sea, siendo autónoma es un poco así lo que voy pillando. Pero fotografía y redacción, básicamente. ¿Eh? Lucha autónoma. Lucha autónoma. Te quiero. Te queremos, lucha autónoma. <laughs> Eh, yo trabajo en. Tengo un trabajo, aparte, bueno, jornada completa en, en Bebes Café, que es una tostadora de café de especialidad en Abadiño. Y bueno, ahí tengo un trabajo y ya está. un <laughs> <laughs> poco más. O sea, ese es mi trabajo por las mañanas y a partir de la tarde soy de, de vicio. Y ya. Bueno, ni vicio, va a cargar lan, este cosa este lan, así que... Bueno, baina, soy sortu zen dune... Eh, takit, eh, eh, Instagramen zabaldu zen dune eh, basoka proiektu ah, bai, bueno, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh, jena esan, ba, ez dakit, eh, ekitaldi gastronomiko eh, baina, jazta. Momentuz, eh, momentuz, bisioki, eh, muy estan, bai. Oso ondo. Ba, bueno, eh, Elena epatu ez, eh, aziran, ba, ezin kiela, zagardo tipikotik at, eh, eskintzeko eta alde batetik, ze variedade manejetan duzuen gaur egun, gustuko egun jakitxe, eta eta hori, ze eskina duzuen zuen gaur egun marka moduen, eh, Orden, le preguntaba si, como hemos mencionado antes, que quería, queríais que el sagardo fuese un producto más más actual, más novedoso, con variedades. Y la pregunta es, ¿qué, tipo de variedades manejáis ahora mismo? ¿Podéis ofrecer? Y, y si hay algo más aparte del salgordo en, en sí que, tengáis a la venta o, que podamos disfrutarlos. Vale. Eh, vosotros si queréis hablar luego de, lo que ofrecemos aparte de la sidra. Vale. vale. Eh, <laughs> ya la sí, sí, sí, <laughs> eh, a ver, eh, al aldote san zer dauen sarixe, no la bai asaltzen. Bueno, hori, hori, hori, hori. Ah, esa. Ah, va, esa, esa ya. Bai. Bai, esa mi recu da. Venga, bota, bota. Ya sosketan gaur sosketan dauen sarixe zeuena. Hola, beñe asaltzen dela hause, ba, bueno. Ontxe eh. bertan deko guz eh bos variedades berdin eh esa ordanak. Eh, bi eh, uneko unien eh, zagarra ekia, eta bestiek eh, beste fruta batzukin naztie. Bata da monobarital bat eh, erresi eh, zagarrakin, ez tala normala Euskal Herrixen eh, eh, zagar dau eh, monobaritalak ekia, o monobaritala gure dago esan, eh, baridade bakarreko zagar eh, dela. Eta gero beste bat dekou, eh, bos baridade holan eh, zagarrekin, eta, eta gero... E, oinarri horra, zeit joguz beste hiru, batak e, eh, uneko geixen e, eh, okanak dekoz, beste bat e, uneko ma busturialdekuek, masustak, busturi aldekuek, e, landa, landa urdaibaiko ekoizlienak. Hori, Zetak eta... Hori erratzen ez banaz, pako jarri otzezue izen horri zagardo horri ez? Horri pako. Pako bai. bai kolore gorri ze dekolako eta nire odolien doielako. pako otzezue. eta, okanana esan dut, Eta gero beste bat, eh, e, bai, euneko gaita bai, makatzekin, bai, euneko, bai, hori da, herriosako makatzekin konferentzia. Eta... Eta honetaz gai, garri eskuzue gaur estu izura, daztatzeko, zagar, freskagarri ja, ahiek entzeko, itzela, ba, jo! Ni guztu bai, bai osotasuna eta bizitasuna. Eta entzungo, entzungo, eh? Ale, venga, ale. Zuzen nien. Oh! bai. Eta hori ba, sosketan e, eh, sarizet di e, eh, eh, freskagarri bat, e, zuku bat, eta gero bi zagar dau bat e, makatzakien, eta besti e, e, zagarrana Ba, marabia. Itzel, ba bitu, horreko gu sosketa potolu ez? Hortxe da, sari jeba dakiz egin entzulik, egin zingo da. adi gaur, ze zuzenien eh, sospesatxo bat eren mazen, nue? Ez bakarrik boleto dobli, ez askotan, sariz emon eta, ah, boleto doble. Gaur zahar dozorta horrek. Gaur bai, gaur bai, ba. bai ez da, buen, gaur radiegon. <laughs> bueno, da Alicia Galduarik. Em, ay, perdón, perdón, perdón, Julia, que te, que te, he <laughs> Dale, dale, dale. Pero has hablado de los refrescos y los humos, ¿no? Sí. sí, No has dejado nada, tío. No, sí, pero se refería ah. también igual si tenemos eh, otras... Eh, ah, vale, vale, tipos de actividades vale. para ofrecer em, Sí, o sea, hacemos comidas privadas o cenas privadas. Es decir, si, yo sé, es tu cumpleaños y te apetece celebrarlo con tus amigos, pero no te apetece cocinar pues aquí está vicio para servirte. <laughs> Con reserva previa, evidentemente. ¿Y ¿Se eh, pueden pedir cervezas en esas comidas? De Garay. De Garay sí. Sí, de Garay sí, si no, no. <laughs> Em, y eso básicamente, o sea... Ah, que sube, eh? Ospakizunetarako ah, nagi basa bizie, eh, mire gozu egizu tantal. Ba, ba, nik beste, beste iztiz bat tengo. Ah, bai, Gustako jatu eh, proiektu, entorkizun proiektu modu, gustako jatu bai eh, eh kurtzuak egiten azti. Ah, bai, Ba, dibidez, eh, freskarri naturalen inguruen, ba, ba txien aiteko, jentiak abur bat ikesteko, eh, artziuren inguruen, eta, eta bueno, eta Ez, sagarra jotzera eta, eta zukuatera eta guen, ba, bai baten, jentia etorri eixela, bere baserriko ke eprensetan, edo ikesten zelan egiten edo dan alakue. Baina, bueno, hori ondino e, urrundeko. Aipatu duzu justu behitu, e, eh, urrengo alderi <laughs> ekin duzta zuma hori. buruen ekin dut, etorkizunako begire ze beste produktu edo ze beste ekintzago funtzio zen buruen, eta aipatu duzu ikastaro egiteko asmo dugu zule. Mm. Baina ez dakit beste zozerreko de Eh, decías, eh, ha mencionado ahora que tenéis intención también de cara al futuro de, ofrecer, ¿cómo se dicen? Cursillos. Cursillos. y, y, venía, bueno, venía que la siguiente pregunta era sobre qué otros productos tenéis en mente de cara al futuro o qué otras funciones va a tener Vicio como proyecto. bizi emperatu. Oh, que responda Maure, que es de la producción. <laughs> eh, sí, por, por esto no. Eh, sí, la idea también es que... Bueno, es... O sea, ontze gure bihotza esan digun zahar eh, dagoe da, eta zaharretik datozen, eh, bueno, edari ezberdinek eh, sortzi eta ekoiztia. Ez ez Ah, edari zebak da. Kompota ez da, Kompota zukua. Ah, <laughs> Eta orduen eh, edari mundutik e, junde, ba, guztako jakun bebai e, eh, e, freskagarri zen munduen sartzi apurra eta freskagarri e, naturalen inguruen lanketa haitie eta apur bat e, ba, freskagarri komertzialak alde batera izteko ez, e, azkenien freskagarri komertzialak dide, zestakit ez da aportetan. Eta... azukria eta... Orduen eh, ez da gitzien ese produktu naturalekin egin jaku eta... A kilometro zero? Gertuko eh. produktuekin eta... Eta hori garrantzitsua da, bai. eh? guretzako e, produktu, eh? eh fruta danak eta zagarrak eta danak e, gertukuek diez, guaztitakuek, e, usturialdekuek, edo nafarrakuek, edo dena galakuek. Eta horregatik, ba, zer izen kontu ez da. Ze, fruta asko dago, baina ez da inbeste saltzen eta, eta bueno, gatza da amengo fruti elortzio. Baina bai, freska zen kontua, hola den general. Jo. Ah, oin gara, helen gara gardo epatu, baina Coca-Cola, Kaz, Fanta, Arri Bili! Epa! Hain dut freska, rizek. Hor dago, hor ba, lan entzako. Eta bueno, ba, bukatzia arjuteko, ba, aipatu dugu, jorretan zabizila, ez? Baina zehazki, nun topatuaz hasi e, eh, fizikoki naiz sarietan. Preguntaba Eh, ¿dónde podemos encontraros? Para, ¿O cómo podemos ah, cómo ponernos en contacto con vosotros para, para disfrutar de, de vuestros servicios? Julio le gusta hablar. <laughs> Eh, <laughs> no quería que respondiese yo. es que eh, es comunicadora. No, claro, total, sale. El venezolano en la oscuridad. No, a ver. <laughs> Como el país, creo. A ver, de momento eh, no tenemos ningún punto de venta. Venezuela parcato. No, no, be, be, no que Pobre mi comunidad. A ver, eh, la página web estará abierta en, breve y el que no esté aquí en el Duranguesado, Yurreta o cercanía, creo que la web será una buena manera de, comprar o, o de saber qué estamos haciendo y luego poco a poco empezar a poner el producto en, tiendas locales, en el mercado, en, no sé, en comercios de, cercanía que, que apuesten un poco. También es una sidra que es diferente en características organolécticas y en tipo de producto y es diferente en características <laughs> económicas. Entonces no, no, <laughs> no, básicamente porque, porque bueno, es un producto que cuesta mucho más por, por la materia prima que se utiliza, por todos los procesos. Eh, también tienen que ser y serán sitios que apuesten un poco por, por esa, no creo, y en nuestra filosofía no está, con el perdón de Roski, eh, estar en grandes superficies como, como bueno, porque van en contra y sería un poco contraproducente a... Sí que llegas a más personas quizás, pero, pero estás apoyando justo algo que no, no queremos de momento hacer. y eh, ba, nik uste dut apunte bat eh, ez a azaldu. Eh, ze zahar mota fruta bai, frutak dekoz, baina horretatik aparte bai desberdintasunek dauz. un eh, bata nik uste dut visual puntu bisuala dela, ez e, eh, bestiekaz edo tradizionalekaz e, eh, diferentzia asko dagoela, eta bueno, nik uste, erakarriago eh, erakarriago erakargarriago dala gure, gure formatu etxapi edeko e, botella e, transparenti da kriston pizu kriston pizu edeko <laughs> botella gara, kolori kriston pizu edeko likiduen kolori likiduen kolori bat ikusten da nik ustote garrantzitsu dela bai ba, bai horrek bai, bai, bai, E, dari bakotzak badeko kolore bat eh. orduen uste garrantzitsu dela. Eskoetan deko botellak, eh? Bai. Ja, jode, benetan me astunda bai, botellak. Eh, eh? Nik uste <laughs> botellak bitzetan da desela ustot sortziren bat gramo dela. Eta gero hori, ba, guk erabilo euralitze gu txapa kasuen, aparra dekolako e, e, berak. Orduen, e, ba, kortzo bat e, urtenengo San presiñoaz. Eta hori, e, beste gauzi da guk fermentatu jogule bigarren fermentazioa boteian eta eta sortu egiten da eh, CO2 hori eta barruen geratzen da. Estekolako nora jun eta orduen likido barruen eh, sartzen da aparra sortuz. Bai, eta hori horrek aburra desberdintasunek. Bai. Eta ez da esain garratza bestien moduen eta zenba, zapori asko aldatu egiten da, logikamente, eh, ba, ekartze osko aburrat e, eh, oiudea gauzen produkture, baina ez da, ez da bardine. Ez da biku ez. Beraz, orduen nire galdera erantzuteko, jurretan badeko zuen, zuen eh, planti ez da. Ah, hori inok ez da esan. Ez. Hora <laughs> de hecho, que tenemos el pabillon. Ah, sí, sí, está más en jurreta ahí. Y tenemos un Instagram. Ah, vale, vale. Y saber dónde estamos. ¿Cómo se llama el Instagram? Arroba vicio.eus. Bale, eta, e, eta jurretan, arrian diko pabellon inguruen ez, hor iria tabernan bueltan? Iria eta trikoma esetzen da eran txako. Eta padel konduen bai, bai, bai. da, jorri, hau modan dauela. Baina, baina, ojo, eh? vale, importante, pa que hagan los pijos y nos compren las botellas, vale? Ojo, oh, ojo, oh, oh. <laughs> Ba, oso hondo. Ba, bueno, beste gabe, eh, azkeneko galderiaz gungo, ba? Azkeneko galderiaz gungo, ba? Azkeneko hace una egun diciendo bat esa baña askontzako, ez, eh? abaina San Blas, bueno, baño bate onda, bueno, para que entendáis todos, ayer fue un día grande, San Blas, yo creo que para vosotros también fue un día ah. especial, ¿no? Yo creo que te, tuvisteis ahí la aportación, podíais haber eh, enseñado a la gente lo que, lo que estáis haciendo, y creo que tuvo buena respuesta, ¿no? El público lo, aceptó bien, ¿no? Eh, sí, sí, o sea, creo que no podemos estar más contentos. Eh, la reacción fue súper buena, a excepción de, no sé, un par de señores que a lo mejor la probaron y dijeron como, bueno, esto no es sidra, pero está rico. <laughs> Eh, pero no es lo mío. ¿eh? <laughs> Pero en general, muy, muy, muy bien. O sea, si esto fue el primer contacto, estamos contentos y, esperanzados con lo que va a venir. Bai, e, <laughs> yeah. guretzako lehengo azoka Senda, da, eta lehengo salmenta zuzena, eta oso oso oso posi gainera niretzako e, matizeneko izenda ba San Blasetan egoti izenda ba lelengua sokan e, eh, la hostia o eta gainera se harrera auk izan eh, gure edarizek, ba, asko posten gaitu eta eskerrik asko pasau sinetan da noi zer bai je. eta la une asko bai. eta hori baina gente gente posik gente eta No, ez dakit anarrek beste galdera ah, egingo da. ba, bueno, ah, kuriziadi, ez. Zuan dikibi ah, izin bai. jo nola. E, eh, bai, baina berandu. Ja, ba, bai. bat ete gontzani. <laughs> ai, ai, ai, berandu. Osteko saltzara, hori zeni. <laughs> Dako zozu gazkena? Bai, eta, bueno, jake asina zen, ba, hau bak izue, aitor pekatari dela, hemen eh, abadien ofizinen gauz. Estamos aquí en eh, aitor pekatari, oza, sea, que... Eh, se declaran los pecados, como quien dice. El confesionario. Estamos en el confesionario del cura. Esto ha sido la oficina del cura durante muchos años. Ahora estamos nosotros aquí. <laughs> y ya que estamos aquí, pues el día, es el momento de, que confeséis algún pecado vuestro. En directo. En directo, así, de vuelta. <laughs> Porque mi primera <laughs> eh, Para que todos sepan. Le he estado dando vueltas porque sabía que venía. Ah, lo sabía. Algo ah, había. Algo ah, había. Ah. Y creo que abrir una sidrería y que se llame vicio, ¿no? oh. <laughs> Oh, oh, oh. No, no, oh. no. Mm. Qué osadía más grande, ¿no? <laughs> eh, azken aldiku edo ze hola. ez. Bardinda, eh, bardinda. Eh, eh Pekatu da den artien. Edo, edo mundu, edo zure bizitan goratzen zuen potolena edo azken aldiko bat. eh, nik uste dute eh, azken aldizen, eh, ba, trap munduan sartu izena, izen legela pegatu denak. <laughs> Eh? Ojo, eh? Baina sartute, no? Así que, Ojo, nire gero. Zagarro gille, trapet! Azkenek Cecilio Hei eh, ikusten no? nintzen así que... Bueno, ah, betxu. Pues, eh, Dilo, kontzertu ikusten da joan izena, pekatu modu. Bien pecador, pekador, bien pekador. Bien pekador. Ostra, penitenzia gorra honetzen, goa. Bien Yo creo que. No, más luces. Pecado. No, no, no. Mira que soy bastante pecador, pero ahora mismo. <laughs> Ah, te has quedado en blanco, justo. No, aparte que me quedo en blanco. A ver, lo único que hago es currar. Estoy en la mañana en bebé, en la tarde en vicio, no tengo tiempo, pero tengo como dos meses soñando. Estoy empezando, eh, no llevamos ni un año abierto y ya estoy visualizando mi jubilación, que es un caserío en, Sarria. No currar. Entonces tengo seis meses de empresa y ya estoy pensando en cómo jubilarme y, no hacer una puta mierda. creo, que es un pecado bastante. No, he hecho nada, pero. abstraerte en la vida, ¿no? Como decir, ya. Petarla, que me compre la empresa Coca-Cola, contrario a, a, mis ¿eh? ideales y mudarme a Sarria a ver, a pasar los días y ya. ¿Aceptarías una oferta de Coca-Cola? Si ahora mismo te llama señor Coca-Cola, te dice, hola, soy señor Coca-Cola. de euros, 5 millones de euros. Coca-Cola, quien quiera sea, por 5 millones. 5, 10, 15, 25. De ahí para arriba los que quieran. Claro, de, ahí para, para, abajo no. <laughs> Con que el apellido sea millones, <laughs> lo que tú quieras. O sea, pon el número que quieras, apellido millones. Bueno, ba... Ai, vale, suyas. Ah, vale, vale, vale. Ba, eskerrik asko bizioko kidean hori una tortia placer bat zeuek que eta zeuek ekin dozuen lana guk gure sa entzulieri eta zabaltzea da beste bari eskerrik asko bai, ez? E, eh, sarile guri emotiarren gure eh, ie honetako sari sarile erungo da zeuen sagardo botellak erungo da bez. Bai. Garatu gotzeu ja zela eh, zeuen e, produktuak eta bueno, ia ondo jodenen asuntu, eh? Sosketa gehia sosketa ez asoka gehia gutortu esan, eta eta bilerretzi ba ekoizle handitzen onduen ikusten saitua ben. ba. Ba, bai, eskerrik asko zuei gonbiap nagatik eta eta bueno, eta espero de zuen hau ba jarraitzi denporan eh, luzerako. Ia, ia, guk eh, gerra pur bat emongo, <laughs> hori seguro. Hori Estábamos diciendo que adiós y muchas gracias. <laughs> bueno, eta maitzeko bai. Eh? Ah, bai. dale, dale, dale, dale. Vale, vale. Eta amaitzeko, bueno, oin abesti bat ipini biogu Eta oin eh, maitanen abe, a, e, abesti ma. gorroto <laughs> Ni gorroto ni, baditut Ni gorroto baditut zei maitane <laughs> sesion Maitane edizion toketan da Bueno, eta esan, bai. esan, esan segaitik eta gero esan eh, oran... Argentinos Lo veis pixado Gua Wow. esango, bueno, esangot bizetan. Eh, bueno, esango... Puro duen, maita. Bai. Puro sumo duen. Bai, bai, urdure jarrera. Hene baja gaukue, venga. Me bos euskeraz, eh? Eh? Bai, a ver, esangot bizetan. Bueno, eh, Nik elegido ta besti bat. Eres, he elegido una canción, no sé muy bien por qué, pero... Es una canción que como que me da un poco de como de tirria, se puede decir. Eso poco sería la palabra. Sí. No sé, hori da. Bai, hori izango san intze. Bai, ezta. Eta eh bueno, oin entzuko dugu baina Camela taldi, eh. Ay, Dios. <laughs> Cuando zar para amor. Cuando zar para amor. Baina no sartu ez ez un No sartu ez ez un zuk. Nik ez pizkat amak kontagio dos hori Se va Maribe mote hor duen Ama eukia ben kaset de Camela. Amak no. bosatu ite ban, Camela. Eta Camela kine... Karaoke kantea besan, ez? Es, eh? Bota. Eh? Ez da pixkat, pixkat, ez dakit. Beti ikusi izen dota zen nien telebistan da, buf, ke pesauz. Tokai atzu telebistan ikusti harri, bai? bai. ez bai, da. Eh? Oin dauz bai. la voz edo lako baten. Bai? La voz kids, edo lako programa baten, bai. Idol, kids. Ah, Idol, kids, olako baten, bai. Baina, esan bihet kontra esan adala pixkatze, gero, eh, eh juergan hauen edo. Topera, topera dantzik eso. Entzute hot, eta badakita bestia de pea pa, eta badakite eh, ah. dantza dingo. Bueno, venga, bai, piniko gu. eta jungo gara aurrera, eh? Bai. Vale, ba, venga, maitane. Bai. lo malo lo peor. Zelako De lo malo, lo mejor. <laughs> lo peor. O sea, de lo malo. Bueno, claro, No. Minus y minus plus. Minus, minus, plus, plus, plus, <laughs> minus, plus, plus, plus. de lo malo lo mejor sería que va encima de lo malo. Oye, acaso me da No, que peor debajo de lo malo, peor aún. De lo malo lo peor. Así <laughs> que claro, al día de pini. De Guatemala a Guatepeor. Ni ya de lo malo, lo peor, lo peor de lo malo, llega el baña. baina bueno, gidari zen eh, momentu honetan eta alan toketan jaten ez, kantzino itzela entzun eta gero, ba, bueno, jarratxo miko gu, aurrera kimiko zegu, eta, bueno, aspaldiko tarte bat, egaz, da maitan, ez zuaz izan hemen, eh, bai. zure kantu eta gero, zure kantu definitzen dundik dignorako edan, baina egin bai. zure txanda da, eta ustot, emozinuek eta ondo aztertzeko, gidari zu honen ezingo zaila, zure esku, eta aurrera emozio metroa. Bai. Bueno. Aspaldi, ez dutela hain emozimetroa, ba, urteko lelena izango dabe bai. <laughs> eta kontu eda, akoratan zai zelan, azaldu naben, zelan dausen oinarrizko zei emozino izango zienak. Como e, Bai, bai, bai. Disney pelikula bat, eta zien bon. <laughs> bai? Puta. E, eh, eh, inside Out. Egize da, pelikula hori Bai. Da zinek zien, Akoratan zari? Bai. triste, alegria, Mm? Eh, o sea, azarre eta... Eso es nunca Alegría. Horrek eh? lan no paian, eh? E, eta nazka, bebaio. Nazka, bai, eta beldurra. Eta beldurra. Eh, zan azerrea, ez? Ah, eta beldurra. Bai. Ba, ba, kizu esen. Ez dakizela nahi pine guzuen salantzan maitan enitza Disneyko pelikula. bat. Claro. <laughs> Baina eta da maitan enitza da eh, Paul Heckman eta kolaboratzen. Eh, what? What? What? Kontu edo antza, eh, Paul, Paul Heckman, inglesa, zartu moten jate. Paul Hickman eh, aztertzaile bat zala, eta berak beste kolaboratzaile zugaz batera, e, ba, ikerketa bat egin zabela, eta berak oinarrizko zei emozio dauzela e, eh, azaldua bela, honek bai unibertsalak eta bai biologikoak dienak. Eta horrek ziena, zerrea, naska, postasuna, beldurra, tristura eta ustekabea. Ba, lingo gunien ekarri zinune ez da sarten lista horretan, eh? Ez, eh, gero pizkate eh, nire bola <laughs> gain Uste kabea bai azaldu neban, eta bai. gaurkuen, ekarri hot, pizkat, kamela <laughs> eta zina <laughs> honek emoten da buena. Kamela gazlotute. Beldurra. Beldurra. vale, venga. Wow. Beldurra. Kontu da, bueno, berez, oine, ikastetze baten nahuela praktiketan, eta ume batek gaur ekarri dau beldurrezko ipuin bat eta grasa indoste zelan beste umiak egon dien lan beldurtze ipuinen zuten ez dakit izan da e, momentu razioso bat niretzat <laughs> eta horregaitik erabakiot gaur beldurrek hartie ez dakit akortetan sarien ondo zein dan sentimendu eta emozinuen arteko ezberdintasun, eh? Yes. Goguendeko zue? Egin eh? barkatu? Non horra usartzen da esatera, Zein sentimendu eta emozinoaren arteko ezberdintasune? Eh? Bai, bai, em, emozinu da... Eh, eh, etxa, ne? Oh. bat, bi, bat, bai. Mozinu da, atzo, eh, laro eta minutuen eh, gola sartu den atetizek, eh, samamezen anegon zintzalik bai. bizi xabien. Agoko que mostan sustu, eh. <laughs> Wow! Mozinu igual da, eh, momentuko erantzunez, sen, sentimentu igual ja, eh, eh? emozio bai. sortzen dan, eta esta, estatu... Eh, Osa, denboran gehiago irauten, da, irauten dauen eh, estadoa da, zeia, sentimentuek... Joder, nahi, nahi, Latza de fin zinua. Eh, sentimentuek lan zentu guia, gure partea razionalakin. Hmm? Eta orduen guk sozialki zelan eh, aurre egiteko dugun eh, eran arabera, ba, gure sentimentuek eh, horren arabera garatu izen die, eta uste nahiko liauna zela, beraz, e, emongo txutitxe zuri maitan eta saldu zukondo. Porque... Bai, hobeto, bai. Harina <laughs> matxeko. Eta bien se zelan batzuk egon dien, bai, bai, bai, bai. Iba, ibas bien, pero... pero... Ja. <laughs> Bueno, kontu da, sentimendu e dala, sentzumena esker antzematen dugune, faktore hori, faktore esterno hori, bai. es? dekon eragin deko eta emozinua da zelan kanporatzen dugun hori. Claro. <laughs> Sentimendu da, zelan barneratu. Demozinho zelan kanporatu. Barri, barri, ez da. Kasi, kasi, horri, ibiliza errekal, bai. Bai. Bai. Claramente. Bai. Kien no arriesga gana, orduen ondo gire. Ona esan saltzen, horrega, jik liau, liau baina... Bueno, bultoko gara pizkate gaurko gaire. Horria, duda, kampo. Nik aurrera bakiot beldurra izetik gaia, eta oinartin duten moduen, etxien dekoten lurriztegi txikian behiratu dut, zer dan beldurra. Beldurra zer da? egia egiazko naiz irudipenezko arriskoaren hurbiltasunak sortzen duen urduritasunezko egoera. Hasta que eh, beldurra urduri sentitzen sari baina pizkatoria sentsazio, ez? Pizkat urduri edo batzutan be antziedade egoera ara gara beldurran eraginez, ezta? Batzutan be fobia terminuek behentzun dugu, ezta? Ba, ez dakit, eh, ze fobia terminoa ezagutzen dugu, klastrofobia. bat dauz, Eta horrek begiratzen ibili Eta... ba, fobia. Dau, bat, dala, esko, eskoda fobia. Zin hori. Eskoba, eskoda fobia. fobia. Eh? <laughs> ya está, ya Bai, bai, bai, mesedes, mesedes. Bueno, to, topa gotas fobia oso, oso bitxiak, baina, bueno, badoz be bai batzuk bastante <laughs> komunek dienak. Adiós. Adies, ustedes. Bueno, seguir, seguir. Nire ustez, ahi ez, eh, iuntasunari fobia, niktofobia ditzen dana, bastante komune da, ez da? Bueno, txikiten itxienez. Bai. Iuntasunari fobia. Edo, iltzeari fobia, e bai, tanatofobia ditzen dana. <laughs> Jo, Tanatofobia. Asko be, eh. agertu da. Miro <laughs> Asko be, agertu da. Medikuei fobia. Medicofobia. Edo dentista y fobia. O todo, o, un todo Dentofobia. Ah, dentofobia. Dentofobia. Está un todo me Bastante. fobia. Hori, mediku me médico en izan nuestro que egun ja, ya COVID dala konega, zuztot kontrako contra dela. Soy médico, paciente y digo, fobia. Médico Va a da Gaur egun, Cristo pasaba ez médico ez Pacientofobia, eh? <laughs> Pacientofobia. Está... bueno, <laughs> Ba, beste bat. Temorra, zerra, el ridículo. Ojo. Katagenolofobia. Izenak bai superbitxiak die. Zelan? Kata? Hori katak. Katagenolofobia. Katagenolofobia. <laughs> beste bat, niri be pasatan jate ez dakit zuei, niri paiazuek kriston beldurren boten dozti. Abai. Ah, ez dutze, moten paiazuek bai, beldurre. Niri bai, niri bai. Eta paiazuek eta, bebai, motoztia pizka beldurre, Eta ez da izan dituko dan en Gabonetako abestiak, oza, bilantzikuek. Bilanofobia. Jinglefobia. Jinglefobia. Zeko jinglefobia. Bai, bai, bai. Te juro, eh? Beste... bota. bota. Malaya Galefobia. <laughs> Beste hazbe, bakarda de arifobia, demorra estar solo. Autofobia. Hmm. Autofobia? Bai. Ojo, eh? Autofobia. Bai, autofobia beha, aldo gule piskat lotu. Gidatzeari, fobia, ez da? temor a, a conducir. Baina hori a da amasofobia. Amasofobia. Bai. Bueno, topagotaz bai beste batzuk oso bitziak dienak. Adibidez, aurofobia, ¿Temor al oro o al dinero. Uy. <laughs> Zeran da hori. Ostras. <laughs> ¿Cómo es eso? Temor. Temor a ser Temor. ¿Para qué trabajar tú? beste bat, temor a las mujeres hermosas. <laughs> What? Da ist er Kaliginelo. Ez dakit <laughs> Kaliginefobia. Kaliginefobia. Mm, vale. Benetan bitzia. Temor a las plantas beta, bebai. Botanofobia. <laughs> Miedo a los pies. Hori nik badekot. Bai. Inguruen eh, gentie. bueno, beldurre baino naska. Ez da? Hankei. Podofobia. Miedo a los pelirrojos. <laughs> Racilofobia. Miedo a los pelirrojos. Ronfobia. Estaba Bueno, cuando veo este pestañas que quiero con sal que más me ha gustado. <laughs> miedo a los adolescentes. Fbifobia. Fobia. No hay. Miedo al marisco. Uh, qué delito. Ostraconofobia. Miedo al marisco, ¿eh? ¡Ostra! ¡Cono! ¡Ostra! <laughs> Miedo a las cáscaras de los cacahuetes. ¿En serio? llama. Arakibutirofobia. Arakibutirofobia. Eta, nire ustez, top one, miedo al papa. Miedo al papa, al, al, al, papa, al the only one. Da igual, da igual. fobia, miedo al papa. Con duda. eh? Papari bakarrik. Miedo al papa. Miedo el papia. Ella te abertu leku baten bakarrik, abertu jate. hainbat lekuten. Bai. Bastante. Bai. Josu. Ni bai badauz, miedo al queso, zurofobia iratik pizka de Nik. Bai. Zer dekot. Miedo al queso. Ah, bueno, bueno, miedo, bueno. Miedo a dormir, me bai. Cosiot. <laughs> Eta, hau, pia de vosaiate. Auguro zuek asmatzie, ze fobia dan. Venga, va, va, va. Bota izena. cosas. A ver. A ber. Latin etidator. Arna sartu bida? Latin dator. Jakitxiko erruen hundi diretu. Galdera hona ez Miedo a. Bueno, ba noie. Hipopotomostros Eh, eh, miedo a los caballitos de mar. <laughs> es. Pero, o sea, dice hipódromo. E. Hipódromo igual. Hipopótamo? <laughs> Chocota de Villurra. Saldizen, saldizen eh, uliai. Es. Va más allá. Es... A las palabras largas. <laughs> ¿Eh? A ver, a ver. A las palabras largas. ¡Oh! ¡Es larga aquí no ah. ¡Hala! O sea, igual, la, igual el, colmo de los colmos, ¿no? O sea, <laughs> surefobia ese tío Eh, o sea, a la buen no quiero un video, o sea, te mata. O sea, se la noren, la eh, eh, ah, ah, ah, no eran no eran fobie a corto. Va a ser de cosu esta. Yo nada, yo nada. No, yo tengo esta fobia. No, nada. Es niño su esa. Es niño su esa. Esa es mi fobia. Bueno, quiero todo amar fobia holan esanguratzenak edo keixen eh, errepikatzen dienak diela pues, aerofobia dala egazkinien eh, bai, hori da, hori <laughs> mhm. da claustrofobia, agorafobia, agorafobia zer da? Eh, eh, eh hori da, bai, brontofobia, los brontosaurios, mm, miedo a situaciones relacionadas con la naturaleza y los fenómenos atmosféricos, enoclofobia, Dala... In... Mm. <laughs> muy común, muy, muy común. Hori Del día, <laughs> Ay, Bueno. Sin más, esan nota zizenak, ze... Bai. Bueno, eta zoofobia, hematofobia, dentofobia, acrofobia. Eta necrofobia? Ah, bai, Danak super... Da, da, danak super ezagunek. Bai, bai. <laughs> Egunero, bueno, pedazunien entzuten dugu zenak. Ese eh, motiaren txapalarri horregaz. Kontu da horrek diela. Amar komunenak. Baina nire ustez, esan gure atzude bai, guk konteti, eh? Seintzak dien gure fobiak, izta? Oh, <laughs> oh, Gure fobia. Da izin natu emi usan, da Bai, eta nire dut dabe bai, kontau. Kontau. Bat ematu lan ikin gozti bai, joe, pasan nahen beldur pilo bat. Egun honetan, nire batik. Baina, fobiz jabarik, eh, zera ikipo zen mildurre, o historiz jabarik. Bai, dana, danetik. Amaetan, azte magaren bitxau egaz? Bai. <laughs> Acabo de preguntar a ver cuáles son nuestras fobias. un momento en el que hayamos pasado mucho miedo. Menudo marrón. A ver si estáis... os atrevéis a, contarlo un poco. <laughs> miedo a la quiebra. Mm, no, no tengo. <laughs> tengo un miedo. Sí, bueno, obviamente, claro. fobia. Mm, tengo un miedo irracional a la niña de The Ring. ¿Mm? La niña de The Ring, la película, de, mm. El Aro, creo que es. Sí, sí, eh, The Ring. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿La no vimos? la he visto. No la he visto. <laughs> o sea, de, de, de Ring, o sea. Maitane es Ikusi. De Ring, ¿no? Gaur es Dagune. <laughs> Pasa palabra. Pasa palabra, bai. Ez dakit, eh, eh, bilurre pasadun neban, akordetan az, Eh, bueno, no nos escaletan no nos eh, bi baina alturak berez eh fobiarik, baina adibidez konturatzen za, adibidez ba 20 metro edo 30 metro basauz e, eh, lurretik e, soka bataz E, ba, askotan e, jaustera bilur asko dauela eta horrek eskaletan ba, psikologiai aurre egiteko edo zure buruai aurre egiteko ba, ez da, ona da, baina az, batzuten asko koestetan da. Eta nik uste dut eh, hori izango dela. Ez da gizalan deitzen den fobia altura, <laughs> baina... nik ez dakit. ni... Eh, altura fobia. Ni maure gizan da baina irotutai, ni ez altura, baina bai altura atetik jaustiai. Hau da, eh, lehen... Am, am, ah, ez, baina bai, altura baten egoti ez. Osa, lo hecho de estar a una altura ez, baina... Eh, lehen amesterakuen eh, eh, askotan pentsetia altura batetik jaustiet. Jaustia, ¿sabes? O sea, jausten zaus el momento horreta. Ori, ori, ori, ba nire bebardin. Es ez egoti altura bat emaizik eta len amesterakuen askotan intzartu izena hori. Jausten dela, bai. barrango batetik jausten edo kotxea se barrango mm -hmm. jausten. Ori nire biños. Bai, nire pasete. Pure, pure, pure, pure, pure, pure, pure, pure, Wow. Aurre ikusten dozu pasau, pasetan da bilela. Hori da trauma. Ez aldala pasau, zino. Eh. momentuen... en... Ja, aurre ikusten dozu jau eroriko hori, je, zinio zu fuera. Hor da... Jau zingonaz, da bertan gara gonaz. Bai. Da fum, fun, mm. Eh? Eh, latza, eh? Ba, bueno, ni ya que emociona bai, carreri hartu bi eta emociona eminaz eta ba, emociona. Zukero. Zukero. <laughs> Asunto da, nik bilurrek ez da nire burueri. Autofobia. Eh, da latza da, eh, latza da. Autofobia da bakarrik elditzeari beldur. eta, eh? Eta erreza da, eta zarrikin ezan eta... Eta lanienik bakarrik temporazko pasetan da. Zan ire nire makina nor, isolatute, beste guztien ganik, eta nik komunikazio bierdo bai edo bai. Ze bakarrik nahunetan aspertzen az, eta joera bateket bakarrik berbaikin azteko. Itzela, itzela, bai, bai, orduen, zarriken, inkluso praktika bikin da, laizia irratireko, horre, ni, ni bakarrik piezari berba Eta, leo! Eta benen haude, bezte. da, arratzaldeon. Raiti, ikusu. Bilurre emote egun egunen baten, konversazio bat nire burua zeugitio. Osea, nik galdera bota nire buruei, eta erantzun emote. Golumfobia. Eh, terrible da. Ez, <laughs> ez mi golfobia. Eta, eta ordu asko pasetan ez bakarrik eta esen de jode, ba. Igual eh, pasetan pare bat ordu da, jode, zelako barriketan ezen ni bakarrik hor, ba, pisari eh, kristunak eta bi esaten, da, Egun ematen, imagino, ni azte manaz kontestetan, ni buru... El ya. Club de la Lucha Fobia. Orduin ja ez biherko inor. Ni bakarrik hor, ez dakit, ez? Bizka bilur garritze da, ez? Bai, sakona, ez dakit. Zudeko zube bai, bakarrik gelditzeko eh, fobia hori, oza... Oza, dana, bat, ba, bai dana bateratzen dozu, ez? Bizka da autofobia hori, bai, bai. ez dakunez. Autofobia, autofobia total. Autofobia Bai, beti, beti bizte bakarrik gelditzeri bai. bilurre, eh? hori bai. Bai, claro. Baina ustez oso gogorra da bakarrik egoti, ez dakit. Nik be fobia hori badekot. Nik berbakin. Montzen oso. Tapetan da bai, betetan hori utxune hori, baina ez dakit. Beti ukin bihurre, ez, joder. Mm -hmm. Imagina, bat dator la kamon, ni hor konversazin utzi ni bakarrik. Hostia. Bai. Hau tipu hau zer. Nor da hau. Ez dakit, ez. Bueno, flipako, ni bierreko flipako flipa dabe, ba, ez? es no, ez da hilberbetan da, ni bakarriko, na, Eta zu kaskuegas esaten, ez? Eh, Dei badeko zen. Eh, kasko barik, eta gertu nahi, kasko barik, eta ekin, eh, menudo txalao. Eh, bueno. Hori izan da, nire miurra. Bueno, hoi Baina, baina. Nik otzet foia eta naska tarte bardine, azurako azeitunari. Eh? Zinaz ikusi zein. azurre, azur bako azeit... Azur bako azeituna. Azeituna fobia. Azur bako. Azeituna Vale. Con anchoa. Da igual. Lo que sea, Arruin, a sus igual, Tiene que tener el hueso, Arruen. Banderilla. O sea, Gil, la ve. Formato Gilda. No puedo ni verlo, Mira, eh. en formato Gilda. En, forma- en formato Gilda a docenas se come el. <laughs> un poco cuentofobia de coches. cosas. comida. un por ejemplo, me da asco. La fobia. No puedo, no puedo, señor. Señor, te A va de coa, te este las. Oso, no. fobia. Nik ez dakit fobia bada, baina eh, eh, pesadia gukinot behin baina goiatan, eh, baten batek deitzi egabaz, eh, telefonora, telefono fijora, hartzi eta inok ez eh, kontestetie. Eh? Zelan? gabaz lo nahuela, baten bate deitzie. Eh? Así el quiero pasar su echego teléfono. Eh. <laughs> Nik teléfono, teléfono, teléfono hartu eta inok ez kontestetie. Venga, va. O sea, eso es terrorífico para mí. Claro, ya película y en su momento, ¿no? Es como, hostia, de tu hostia, esto estoy contesto. Goizal de Cordu bietan. Va, aquí un nauen. Bueno, o sea, nire fobia ver esan, zuk esan dosun, ¿eh? Jausteko, altura batetik jausteko eh, bildur hori. Baina, bueno, ya que esan dosun. Aldatxear. Aldatxear, bai. A ver, hortik. Beste bildurrik edo. Bai. Ni txanda. Bai, bai, bai. Ba, Ni pe altura na igual, baina esarpik atxearren. Ni esan nuke polifobia. Polifobia poli. Polifobia. asko, fobia asko allí, baina aparte poliziari fobia. Bai, <laughs> eh, gaina beridikoa da, eh? Osa, bai, eske bai. Korrun gitxia, baina. Ba, zera, igual, bilurre baina. bilurre galanta. Bilurre baina iguine, gehiago, igual. Bai, bai, eh. Baina bilurre igual, bilurre, bai, eh. bizita asko. bai. bai. bai, bai. Argi bat ikusita, hostia. Bai, ja. ez. bai, bai, ez esartzen da, kontrol bat ikustu zuen nintzen, hostia! Eze bat Bai, ganera bizipen bat dukinen azte buruen pizkat eh, polizi jaz eta... Bai, ondo solbenta oken jo, baina. Hostia! Eta? Eba, bai, nire txanda. E, nire kotzet, fobia, baina da fobia, benetan fobia, oza, bakarrik imaginetiegaz zartu nire kriston sugieri. Oza, ezin jot, imaginau zuge bat, ezin dut... Osa, baina nino ja basotik ibiltzen eta dekot mm, nerviosismo konstante bat agertu biatela zuge bat bidien eta geratuko nintzen geldi eta ezingo den nino zer. Baina, baina literal, osa, ba, noia lagun batekin biot berbait lagun horrek bestela dekot buruen denbora guztien plan agertu biatela zuge bat. Olan, en bukle. Inoz ez ikusi zuge bat. Inoz. Eta telebistan zuge bat ikusti eta... Nik, e, aparte dut, ezin dut. Osa, emotoste, ua, ez dakit. Osa, behin akorretan eraz, amaia etorri jakun, ez Bua, buah, ikusi ot kriston zugie mugarra, no seke, argazkiak erakusten, ezin aben, ikusi argazkia. Osa, ni oh, plazako beste puntan, ezin aben. Jo, ba, Harry Potterren bai, bigarren bai, pelikuli, gara, ba- hostia. Badakit, badakit, badakit, ikusi ot, pasona ben fatal. Baina, bueno. Eta maitan, eta, eta zuk esan duzu? Ba, oin esan mikosu, ez? Oh. A ver, maitane. Bueno, nik, nire fobia nagusen ikustatela, pertsona bateri ar arbeize ez ikusti ondo. <laughs> Ez baina... Ez te identifiketan... Menuda pandemia has pasau, bai, eh? ez dakit. <laughs> Ez dakit identifiketan pertsona hori, pues, ez dakit. Eh, ez dakit, da piskat Eh, Nostru eta paute ukiti, eh? Horrek ematen dozte pixkate, eh, beldurre. Eta, ba, eskedeko ta anekdota bat kontetako. Bez, gente hmm. asko hori kontagotzet, baina nien aska pasa pertsona hori ikusteko. Da, bai, bai kontu da eh aurten e, lagunekaz, Costa Brava negonaz eh, oporretan, Eta egun baten ginen, en asken azken egunien. Kaletik e, eh, pasiuen, derrepente pasau zan albotik eh, tipo bat. Tipo hori, eta eh, guzti istatu haute, e, arpeizen e, operazio hinde, eta bere asmoe da alien bat izetie. Ez erakutzi niri, eh? Ez zuri ez, bestiei. Ez erakutzi, ez benetan. Tipo hori da, e, bueno, black alien dut deitzen dela, eta bueno, oizen hori piniotzo bere buruei, eta <laughs> tipo horrek alien bat izen gure dau. Eta benetan, oso txarto paseta dut, e, momentu horretan Bartzenoan ikusi nahi denbora bat egon nintzen, e, ez dakit, eh, ordu erdi, o lokesea, tipo, ez dakit. Sok egoeran. Sok egoeran, bai, hori da. Eta, ez dakit, txarto sentitzen az, hola negoti baina ez iote bitau. Tipo, txarto pasen dut. Eta holako, holako arpeisek, rostruek edo, ez indotaz. Txarto dut ikusten. Eta hori izango zan nire fobia, ez dakit, zei zendekon? Karafobia. <laughs> <laughs> no, no, karafobia, horako zezer, bai. Ez dakit. Alienfobia. Igual, eh, <laughs> bai. Apaifobia. Beres, bako zaketen abuela gura, bueno, baina, baina ez dakit. Har, bera libre da moduen eh, hori gure izetera, claro. zu libre zara hori zuk ondo eso nartzera. O sea, bueno, ez da, ez da, ez da, eh, gure osuleko ez da, Bilurre, bilurre da, Bai. Ez da prejuizi jo bat azken da. Ba iratik ez zugeri bilurre dekotxe moduen. Ba, Igual, ba. Zugeri <laughs> ez da gulpa Nik dira gulpa dikotxe moduen, ba, bardin, bardin. <laughs> Bai, ez dakit, baina, ostras. Ez dakit, baina, ostras. Ez dakit. Ez lan basa ausen duen avatar pelikula ikusten? Eh, ez dut ikusi, bueno. zo zer ikusi, baina, klaro, ez que, kontu da, gauza bat da, telepistan ikusti eta jakiti, eh, hori ez da gila, edo ikusti benetan, ostras. badau da, gentie. Impresiño bombi eh. Olaku, ez, tipo. Olako personaje da topetia. Bai, ez dakit. Ba. Benetan izan zen. Errespetuaz, eh, bai. personaje. <laughs> Un txoke. Ez dakit. Eta gehi zaukin gotaz, eh? baina hori ez dakit. Ba, danok, danok. Ni, ridukulu dekoten... Eh, nik e bai dekotxe, bastante fobia. Osa, hmm? ridik... Ridikulu eiti eri da... Nik, lamentablemente, super, super autia. Baixi <laughs> arri ratian? Terapia, etxo, no? Baida pizka terapia, pizka terapia. Psikologo eki zan, kakuni rati eta aliala. Ridikulu eit... oza, ridikulu handi bat eiti eri nire baiko txetfobia. Oza, ridikulu eiti eta baina ridikulo handi bat eitie edo ikusten dozu igual telebistan bat ematek egin jabela kreston ridikulo eta igual empatizita dozu pio bat berekin, esaten dozu, hostia, ke puto ridikulo ha hecho, gua, pobre, pobre, pobre, pobre. <laughs> Me voy a colgar por él. <laughs> no. Bueno, nik lehenengo enbarri ingo, naben. Baina gero a... Ah. es que nik, es que nik esto dien barra, ikusten modo ridikulo oso handi zein dabela, txart, incluso chartos sentitzen az, ni. Bueno, sin más, latza, latza. Bueno, fobiak, fobia, bai, El beldurrek, beldurrek. Bai, bai, Hau bizan da gorko emozionago metro, eh? Latza itzela, eh? Bai. <laughs> Sakona. Eh, gure ikara, gure beldurre, gure fobia. Eskatu dugu, eskatu Eskatu eh? Bai. Ez bai, bai. dakite, soluzionu bau guzen, baina bintzete esan dugu. Bai. Batzutan kontzitarakuen pasetan jakuz, eh? Bai. Bueno, pasamos es, por no. rango baina mañana era tranquila, ahora se va con apellido Cascato y en día. Bueno, que va aquí igual la un costilla, era era baten o lo que sea. Oh, ya, Joder. Bai. Beste barik, eskerrik asko maitan eh, beste behin, imosimetra ekartiarren, urrengo baten eh, eskusa balik bai. Eh, jasoko gu hemen, hmm. laixi eta ointxe tekniko dimo Bai. eta, fo eta fobia eta berro aiten gabizela, ba, beste fobia batzuk, ba, e, abesti fobia di paso mongo txegu. <laughs> eta eta bengotan, Markelok esan biko dago zindan, bere abesti fobia horren e, abesti uh -huh. liderra. Orduen, Markelo, esan, esan segaitik eta gero esan zea abesti dan... E, Ez jatxune guztetan edo pixkat e, txarto sentia erazten zaituen abesti horre, hori. Ba, a ber, ba, basikamente, nire ustez, maiabiko batek ezin dago pini titulo hori kanta bat eh, Vale. Erdo disko bat edo. Eh. Adios. Uau! Dios. <laughs> Direktamente, eh? Direktamente. Bisua, Bai, ezta. Bai. Maia, batek ezin dago pini disko bat edo, ziotze pini izena, limones en invierno. ¡Adiós! ¡Adiós! Aunque sea, aunque sea manzanas en invierno. Claro, manzanas en invierno. ¿Limones? ¿Es? Miami. Miami, están? A todo esto, y negu Vale. Vale. Vale, claro. Negu edie. Vale, basto jakin, Es eskerrik bai, ya está. <laughs> ¿Se asko izaro. y Eta askotan, eh, ma- ah, Marko, eta askotan sufridu su Hori... Ba, bai, ez, gaur egun telebizion bai, asko. Bai, bastante txo, bastante bat gorroto e, Sa, irrazionala, baina. Bai. Zitu beste batena, hau ontsi okurridu bat, eh? Bidio, eh, bai. Eh, bai. Eh, soldadito marinero. Ah. Esto Esto soldadito marinero. Conociste a una sirena. Eta será con machista eh? Eta es consciente. bai. Bueno, reggaetoi ez dakizu, baina ba- Bai, bai, bai, eko guz besta beste batzu gestiena oso. Bueno, ba, horrekin abestizekin itxiko zaitu egu, eta, bueno, ba, buelta erarte <laughs> ez da, Ander. Claro. Se va gaitu ez. erarte. Tienes altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que niente engaña ni miente. No tiento la suerte por miedo a que exista. Esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos. Luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía. Por tu bufanda y por la mía. Por tu chaqueta y por la mía. Por tu bufanda y por la mía Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. llegó la conquista de los pies fríos. Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. invierno de los pies fríos. Eta hemen txegatoz, eh, limones en invierno <laughs> entzuneta, gero, maia bitar batek ipinitxeko titulo bikaino horren ostien. <laughs> gure saioa, zaurre emikotzegu, eta astiro, astiro, heldu gara gure azkenengo tartera. Juantxu frioleri fosfa Cristina, bera, zamene Ainolari trainolari Juanchu trebol Eta teknikoen boikotonen ostien <laughs> Zut hemen entzule eta hemen gauzen danon Laixinger gure lehiaketi, eh? Eta aste honetan, e, e, Saritue Jakingo gure nordan, hemen bizio eskinitako Sagardo sorta dar bat dauela e, gaurko sosketan, zeiden urten denak, baina horretako parte hartu bihar izan dabe oin harteko aztietan, azkeneko azteku hor nino e, jakiteko zein izendan, eta nork e, erunko dauen boleto bikoitz hori, baina horretarako pizkat azaldu ingo gu ez, gure leixinger nundin gona datzan, zein den gure lehiaketie, zertan datzan, zer eskaintzen dutzen gure entzuli eta berak, entzuli, berak zer emomierdozkun guri, venga irati. Animo bai, bai. Vale. Eta guk jartzen dugu, e, abesari ez ezagun bat, abesti bat kantetan, eta zuek entzuliok miosuna da, e, asmatu nordan abiste, abesten dabilen hori. Ez? A ber, hemen da <laughs> Bai, hemen marketing lanetan, biziokue ere. Parando el equipo de komunikazioa. <laughs> Kristo el marketing lan, <laughs> eh? Horrek beste latak kendu, beste lan esango da, jode, seri, estrella bai. galitza. Bai, bai, horrek ez. Arrekendo. Hori sekretu zan. Ba, ez da sekretu de segura ergazki guztien nola gartzen die. Estrella Galicia kolata guztien. Bizio Galicia. Bizio <laughs> Galicia. Eta esaten bilizei sí, moduen maitane, horrek bilen dugu guk eh, maitane, zirati. Bai. Horrek bilen dugu astero, astero, arpei eskutu bat, eh, famatu edan. Eh, hori da, pertsona bat kantetan. eskutu bat. Hori da. Eta? Era zuek, ba, asmatu mierdo zuen, nordan, abesten nabien eh, pertsona hori. Eta hemen prest dauz grabetako? Ja, baina sosketo horretik eh, gauza asko miogus, baina... <laughs> Bai. Bueno, baina prest dago, prest dago. <laughs> Baina prest Baina prest Baina grabetako prestu, bai, eh, jasutunik eh, eta dana. Ja, paso guztitxe horrela dute, eh, baina bueno, bueno asunto. Eh, prest bado? Asunto hori entzule guke eh, kantu egin pikendugu, eh, eskutuko famatu bat, eta zuen erronka itxeten da, asmatzi, eh, den... Eh, bere anonimotasun horretan abesten dabien famaturi zein den asmatzi, Horretarako gure sare sozialetan, gure WordPress horri aldien, zein YouTubeen, zein edo zein lekutan parte hartu alizitzen dozu, Zuen eruzkine itxik, Edo bestela, 6 bos lau, 0 iru, saspi beratzi beratzi lau, gure telefonuen whatsappez. Esa mirar dugu, horbetiko abizela sustatzen, audizuek bialdu, entzule, bialdu audizuek. Zuen abotzak entzun gure guz, guretzako horrek eh, dekolako balore dobli, eh? Edo doble bai. espada bai, edo... Guk zuen abotzak entzun nahi guz, zuek guri bakarrik. Eta, ba, bueno, azte honetan parte hartu da gain batek, eta gane guztot, audioz be, parte hartzerik egon dala, ez da, zier? Bai. Egon da, bai. Baina igual lehenengo, goratuko gu, zein izin den, ez? Eh, hori, hori, hori jona ah, esaten, hori jona esaten, hori esaten, <laughs> venga, hor txegu ez. Venga, vale. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me go. i still a child. Didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Guau, wow, latza, eh? Gaur konetan gure famatu nebieluzkoen audizu, eh? Ez da binungo zalantzarik. Bai, zuk bai oso polike. Ez da binungo bai. zalantzarik, abeslari jedala, bera, eh? Bai. Eta, bueno, eh, igual gogoratuko zeintzuk izen ziren aukerak. Aukerak, Vale. Nik ez dagoen. Eh? Venga, bota. Dana, dana vale. prest Dana prest. <laughs> eh, aukera da, edo zan, Lide azueta. Palideaz. Palideaz. Palideaz. Lide dala. Lide. Lide bada. Vale, be aukera da lider Hernando, eh, Lier taldeko abeslaria. Vale. Ze aukera da eh, Lide... Lide Legorburu. Opa, Lide. legorburu. ezagutzen dugu edo asmatu dugu izenako lan. Aimarren vale, vale, vale. Barra lengu zini, abez lari zen. Oña esalik, bai. Eta, de aukera da, lide duña beitia. Laizu gari batiko, bueno, bueno. Bueno, nik, esan biot. Erantzune esan baino <laughs> ona, ona, ona. Rutilofobia de kien bertzenentzako, igual, bizkat, gogorra izango da. Ser? Rutilofobia. Se va? Nalako pelirrojo egin beldurra, fobia. Ah, pista ona. Eh? Pista. Ah, vale. Pista ona. A ah, pista, pista gusto operando se ya parte hartzie ya. ya me ha ido. Ya con los papeleta prest. Orden beste bari, venga, audio yo iremos de su play, a ver si llega en parte, audio yo pillartes. Bai. Aste honetako abeslaritze, ena usiur, baina uste dut, lide Hernando dala. Ona, justa. Justo, justo, justo, bai, bai justo. Justo, beti, beti bai, eh. justo. Bai, justo, bai. tengo. No, esto fue mon, no, niño. Erantzune. <laughs> Aste honetan ustot, bai, ez, justo. <laughs> Uste, hor? Uste. Esan gotzut, li de duña biti, ez <laughs> Venga, va. Venga, va, va. Eh, Gaitxaba dau? Ez, Erantzune? eh? Justo agarri beduzku. Bai. Jo, Justo. Bai. Entzulik soso ba- da biz, eh? Bai. zuen audizuek. Bai. zede zuen abotzak entzun gure guz. Baina, bueno, ba, orduen eh, gure pertsona eskutuen eh, audizio ipiniko guz, Iepe, kaixo, lider nando naiz, lier taldeko apeslaria. Eta bueno, ba, hemen txe, ba, laixiar irratiak eskatutako erronka hau e, eh, bete dut, abesti bat e, abestuz. Eta, oixe, ba, besarka da hondi bat, eskerrik asko, eta segi aurrea. Ole, eskerrik asko zuri, lider. Makina. Lider bai. Hernández, izena. Hernando. Hernando. Ah, bai, ez inau itxi sekulo ez. <laughs> Bala, ma. Justo, gazmatu da bordo, eh? Justo, bai, bai. gazmatu da, bai. bai. Bai, bai, bai, bai. Justo, justo. Gorko bai. Gorko bai. Gorko bai. Ba, justo, da asko ditu jubieltzi arren, bai zuri, bai lide Hernando libe bai. Justo, ki hilean bein. Hilean bein. <laughs> Asmatzen du. Bai, bai. Bai. Ona iku, ez? Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Mira si da bombo negotie. Eh? Orduen eh, ba aste honetako boleto bikoitzaren sorsketi ibiniko gu martxan. Bai. Ederto. Ona pres gu, Hor dau eh Kristonako bombo zarra. Oita, oita sas. Le boleto bikoitza eta gero. Mar San Aquilio. Sosketa erraldoia. Ja, su pentsau, su Bombo chiki zendeko guz, ja 200.000 papeleta, imagina bombo arrien sentzu gune. Ille osoko parte de gustu papeletak. Ez ez, hor da... berabe bai. Ba- barrun, da? No? Oier berabe? No, oier berabe, bai, bombo handi bai. Eta bueno, A <laughs> Abestiren bat ipini biko gu... Bueno, ser, a ver. Ipini abestiren bat, o tamborra, o besta pixen bitxartien igual... Eh, Gorro todo dugu, beste bat. Gorroto ditut, ni le Lehenko, lehenko sosketa boleto bikoitxe eta gero ni gorroto ditut zei edo zan doia. Ez, eh, bueno, edo bai. Edo, edo, bai. dana. Ez, ez, uno, bueno, venga, edo beste bat. <laughs> una alda, alda eh, ni gorroto ditut sei, baditut sei gorroto. canción ¿eh? que odiéis? Que no os guste nada o que os dé tierra como dice Maitane. hoy Yo cualquier canción de Alejandro Sanz. Toma, ahí está. Alejandro Sanz en su totalidad. Él como, como ente, él como producto. pero una en concreto. ¿Tú, Julia? La que peor. ¿Tú? Eh, a mí me da mucha rabia una canción de Ricardo Arjona que se llama De vez en mes. O sea, de vez en mes. ¿De vez? ¿Ricardo? Arjona. Arjona. Que habla de la regla. O sea, Un tío habla sobre la <laughs> regla. Exacto, exacto. ¿Tiene <laughs> centímetros la regla ¿Tiene ¿Eh? centímetros la regla? ¿Cómo? <laughs> A ver. Vale, entonces, eh, habla. Perfecto. o oh, no, yes. El disco, el disco lo tituló tel, eh, ¿Cómo es? Terreno Bandanos. Yo <laughs> arrendé en Agarben. No. Oh. ¿Es esta? Ahora. Venga, va. Ahora. Vamos a hacer. ¿Eh? vamos a hacer. ¿Eh? ¿eh? fondo bai. de Ninguno una bestia. <laughs> de ancho. Bueno. Debes en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón. Debes en mes un ¿eh? detergente se roba el arte intermitente. No te da un Vaya pro, ¿eh? <laughs> El primo barato. <laughs> es natural cuando eres dama que pintes rosas en la cama una vez debes vez en mes. Adiós. ¿Cómo? Censura ahorita fuera. Bésenme. Manchó mi sable en sangre. No, alguna, alguna perla de esas son también. Sí, la urpenada. ¡Qué huevos! Eh, vale. Que buemos. Venga, sosketa, hubo. Bai, obeto, es. Bai, bai, ipini, mm, bai. <laughs> oso bajo, bajo, ipini. oso <laughs> bajo. Bago be, debe zen mes, ba, sosketa iten dugu. Eta... Debe zen mes, sari bat banatzen dugu. Oh, Eta yeah. bizio que señiteko sagardo edo sagarre señiko edari eta freskagarri sorta. Baina, argi eukitxiko nik, oin urtengo dana da papeleta bigotx. Bai. bai. Eta gero ya... Eta gero da beste bai, bat. Bai, beste papeleta bat ez da. Es un poco lio. Primero, doble. O sea, se sortea la papeleta. doble de esta semana y luego entra el bombo. De todo el este mes. De todo el mes. que lo vamos a hacer ahora también, ¿vale? <laughs> hay dos sorteos. Ahora una. Ahora una. Aquí hay mucho vicio. Hay mucho vicio. sí, mucho vicio. <laughs> bueno. Ah, dale, dale, dale. Dale, A ver, a ver. Un montón de partícipes. Oh. A ver, a ver, a ver, a ver. Redoble. ¡Anete! ¡Anete! Beste behin, boleto bikoitza! Boleto bikoitza! Ah, anete! Anete! Boleto, boleto bikoitza lehenengo, ez? Aurreko entzariz jeroa ben. Eh? Aurreko entzariz bai, bai. jeroa ah, ben, bai. Bai, bai. Ba, bueno, boleto bikoitza egozu, sari potolu erun alpizeteko. Jo, anete, eh? Anete. Anet. Anet. Anet. Anet. Anet. Anet. Anet. Bueno, está ez? deituko, ¿eh? Gero... Bai. Es, es, eh, ya vale. Es, es, es. Está chungo ya... Ordu bat den Ordu bat den zara tu enbigu Oin bai... No, no, no. <laughs> eh? Eh... Bai, bai, dano ando. Bai, claro. Claro que bai. Anete birritan? Eta oin bai. Hortxe, oin bai, oin bai. Oin bai, oin sosketa ona, oin benetan balizioen sosketa. Bizio keskinitako, zagardoz eh, sorturiko edarize eta freskadizen sorta irabazteko sosketa martxan, deko go. Eta, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tamborrak, tamborrak, tamborrak, tamborrak, Eneko bikandi! Eneko Ba, eneko bikandi gau argin dau. Ah, eneko ikandi, Gaikandia me han dicho que me ha dado. de tu mi coñaco, ¿está? Puede ir yendo. ¿Has tu mi coñaco? ¿Telefono a ver, bai. ahí. tu Claro. Eh… A ver, se lo diño en eco. Ah. Ni de que esté con la ah, contacta de la co… Hoy conecté a Golan. Ahora son técnicos de Xavadosen. Eh… Eh… Eh… ahora se dan a Xolventa, que ahorita beti Hemen ostopo, oztopo, ibiltzen garelako, esteko balia bide urritxekin ibiltzen gara. Eta mark, markau maiten, eh? Ah, ah, markau eta balan ja bertati dituko gu. Eta laster jarrekoera kontaktuen, eneko bikandigaz, gure saritu egaz, bizioko, zagardo, freskagarri eta edari ezin obiak. Nik esan bihot, parkatu moztu dut. Pozik nau, ez, eh, moztu eh, berari tokaute niri behelduko jatela <laughs> esan. Eh, horrek ez da balitza, eh? Horrek ez da balitza. Bueno, va. A ver. Mismo volumen al técnico. ¿Va Bye, bueno. Venga, va. Bye. Es. Hola. Hola. Hola. Es que lleno la ventana. Hola. Hola. Ay. no. Oh, oh. Hori da bai, eh, da. Lotzatu inda, ber. Parkatu, parkatu. Eniko. Ez, ez, ez toa ligatza betik eh. Ez ba, ez hartzen telefonu, ez ebes, eh. Bai. Telefonu hartu bidau. Ez da, telefonik hartzen ez badau, ez da usa. telefonu hartu eh. Bai. Hartu dau, baina ez que hori grabe. Hori grabe, hori niño. <laughs> <laughs> Eta esan bidau, no seke, no seke, la tarjeta los niguero. <laughs> Beste la Venga, ba. Venga, sustau, eh. Ué! ver, a ver. Le el eh? Tono visto, Artu, Artu, dao. Salanza ti Artu, bai Ya. <laughs> Salanza ti. Salardo botilla, jaso o es. Joder. Muy eskuen deco, urduri, dao. Bai, deco, escuen, fijo. Esto tono alta, que Ay. Ahora, igual, Entzuten echote zurrengo en surengo cue, ¿eh? Bronki bota coche zuen, eko ni ezatziarren, eh? bai, bai, bai, bai, Se van derar. bai, bronka. Ez que bai, eh? bai, bai, bai, bai, Ez eh, eh, que hau. Barriro. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eh, está eh, aquí. Bai, eta jute maga plaza la gu, eh. Me Bueno, vale, baldatxe, ba, ¿no? Está curte mago esto de zura. Has que nengo intento, bai, eh. Venga, vai. Has que nengo intento, bestela beste papeleta. da te paro tan avilor. Es... Ni tu niri bestel. Voy. Acá en orden con su, eh. Oñate, me hizo. Vai, me es que en su mozo, Esto es cuarto, ure. Nene, colotza tu ñacu bat, permiso bai. Permiso. Artu telefonue eh. sekureko sariz llegatzeko puntuen saus. Gatxe nahi da gero. Iru. Zuri urtean zu papel eta bikaine eta... Bi. Oh. Zero koma oh. bost. Joe. Neko. Bai, neko eskuen, fijo. Bueno, neko. Zero dugu, lastima gara. Baina... No, Galdua gokera. Que lastio! Oh. Pero adiós. Pero adiós. Barriro. Nos despedimos de ti. Pero adiós. Oh, y next me... Sekulako sarite galdoso. Sekulako sarite. Bizio que eskeñitako sagado. Beste bat. Fresca ribote ya galdoso. Eta bueno, sosketa, gure sosketa, beste sosketa bat. Irugarren sosketa gaurko, unien. Tamborrak, tekniko. Tamborrak. Eh? Gara ziritoko abiako. Eta sari je Only one! Ze garazi? Garasi nik uste gure entzule... Bai, gure entzule fine. Bai, ez da? Ez. Zure lengu Zure lengu Juhu! Horre bai hartuko zaitu, ez? probago. Karo, horre bai zaitu, eh? Ah, baina hori telefonu da. Ander, nahi, juko nietik? Karo, zuri hartuko txu? Zurie gorde eta, eta? <laughs> Hori betzea gongo da, eta... Eh? <laughs> Toda gehan gaza, baina harrakal zuke inberba, holan jakingo dago, irratit girala. Hau, pote guen imeliko da, igual. Pagartzen, cambio. Cambio. <laughs> Papeleta gazta barte. Nire urten arte. Dios. Dios. Elo! Dios. Dios, papeleta gehiatuko da horre. Eh. Beste, bat, papeleta bari. Latza, eh? Esta hau queda? Esta hau du. Otra yeah. oportuni, Just, Justos por pecadores. Segundo, so, chao, este va. Bigarren, bigarren eta azken aukera. Este la no he dicho. Bona cartu eskero, eskei esta bingo, hoy seguro, eh. Igual le orduer dicen el cubo en mene. ¡Ah, eskarrekasga! ¡Uh, le vas Ander. Gracias. <laughs> Ahí llama ser. la llamamos de Vodafone. Sí, de Vodafone sí, ser Ravisie. De Movistar. Gracias, la Isiar y Rate que gabes. Veneta Barrila. Aspaldi, eh, es es ámbito, eh. ¡Aspalico, Aspaldico Benetan, be, aspaldi suerti galute ibili baina gaurko honetan bai? zuri tokaiatzu biziok eskinitako sagardo eta sagarre zeiniko freskagarri sorta bikaine. Eh, bueno, be, ziate toko, ez? Tokaiate boletue gero oiteko zera. Ez ez, tokaiatzu! Tokaiatzu, tokaiatzu, tokaiatzu! Gara zi, uru minera doi la sarize! Benetan? Benetan, ba! Ez da egizei zen, ahi ama, jokabintze, eh. justo uru minena hau baserri zen, eh, ementra batzuk hartzen lego. Aiba, eh, eh, casualidad de trobarse. Aiba, casualidad. Me hago el ahora. <laughs> To, va, bueno, da trenastelako, va con sus erre. Así que, has acertado taskeni erantzune? Bai, bai, haserta oso. Joé, mal terrible, eh. dona dona y no. Es que irakurtzen ozen erantzunek esaten nahen, a ber, Adel ez erantzunen no? <laughs> Eh, ze ondo kantetan dauen, osea, que terrible. No, terrible. Eta, bai. bai, bai, eta bai. lide duña beitia etzan. Ja, eskaina que gaina, lide irakurri nabanean esan, eh, hay un error de traductor hor, osea, <laughs> osea, lengo mmm... Ez da pentsetan, baina, bueno, jo, zelako posik nauen. bai, ez da, lehen posik eta bin posau. Hori da, hori da. Ke fuerte, ke fuerte. Ba, pasan aztien entzun zintu edan, segon nintzen, konfinaute, zuzenien. Baina gaurre eh, zin izen dut, eta, bueno, ez loke hai, así que... Eh, urrenguen... Baina, bueno, entzungot, eh? Urrenguen hor txokuen ipini laixia erretia topien, eh? Usta, merezi da, bela. Hori da, hombre, hombre, publizidea eh, ikendot, eh? Ugeri, eh? Así que... Ez loke hai bueno, pa ondo pasa oso bai, eh? Ba, eskerrik asko, Seguro. eskerrik asko, eta eskerrik asko parte eta... hartziaren, eh? Entzule fina <laughs> izetia eta... Eta segi dugu ze benetan, e... E... postasune emoten dozu eta eta eta autentiko batzu zari, así que... Hala, onde bi? <laughs> Eh? Vale, vale, ahora sí, es que ricas con Suri, da hondo paseo. Hala, <laughs> agur, barri, eh, agur. O da na, na, nahi da benien salir se mille bai, eh? Itxela, <laughs> itxela, eh? <laughs> Como... Eso hau sin salida. Vale. Usted su bai. Arturo, itxela, Ba, pues <laughs> tenaz, eh, etxe da salitza, eskenean. jo, eh, maitan ez etxe egunen zen da behit jo. Ia. Uru minera jomiko da torren aztien. Hora bai, sin laguna ingona, super lagun. Bona banaz. Eneko eske afaltzen dau. Eta ez da bat zuten eh, bat. Ni pura kasu. Baia ez da ya. ese pena da, pena da, baina eneko galduteko saritza eskenien, uru minera, garazik erun dago. Asuntu zein da, saritza manatu midala, eta entzuleitako bati saritza momilakola. Bardin da zeinak eruten dagoen, saritza bikaina da, espero gozatuko dauela garazik eta aurregro entzien gure entzulei gozatuko bizela. Eta aurrera jarri biko, oh, laixinger, gure laixinger. Beste hile barri bat aziko, oh, beste, beste ditxo txiki bat, laixinger barruen. Ah. beste bat. Ai. Ah, Txibata zoaz gauza. No, justo que esan san Cristina lengua bela, eh? Ah, Cristina? <laughs> bueno, bain legu aurrera, jakin dizuen beste leek eta martxan ipiniko gulea, azte barri bateko erronka ipiniko gulea untxe martxan. Eta horretako nena izango da, audizio barri entzuti jentzuti ez da, teniko? Inga. Gurosunien, eh? Ilustración. porque no sabe tocar el chistú, ni un poquito el acordeón, ni toca la pandereta, ni se llama pantaleón. Pantaleón, pantaleón, pantaleón, pantaleón, pantaleón. <laughs> Nor Cristo, te dao. Estoy. Aún un diurtunda. Ay, ama. Aún un ambos. No Ni Ni gusta barrio en su mirada, eh? Y eh. el alcalde de Ochandia no tiene poca ilustración, porque no sabe tocar el chistú, ni un poquito el acordeón, ni toca la pandereta, ni se llama pantaleón. Pantaleón, pantaleón, pantaleón. Pantaleon! Pantaleon! Ja, <laughs> hori da, osasune, eh? Hori da, osasune, da kantaru, kantereko du, eh? Bai. Ba, entzule, bai, hau da, aste honetako erronkie, ontxe, luzetu barri egun erronkie, eta horretako mm -hmm. parte hartu gure sare sozialetan, berdin eh, Twitter, Facebook, Instagram, zein eh, gure web horri aldien, laixia wordpress.comen, Edo bestela, audio bitartez alba da, barri desengot, audio bitartez. Horri xilpin bai. idatzi zibili berrik, bieldu zuen adizu, eh, bakarrik hori botoi berdetxo izakatu eta zeuen erantzun emoti baino ez da, nahiko erresa da. Eta telegono semak izan emendeko zue, seiboz bos lau, 0 iru, zazpi beratzi beratzi lau, parte hartu. Benetan, menezi dau, sari bikaina dauz, bai, guk eh, bai. daztatzeko dastat, dastatzeko bizioko sarien parte bat, <laughs> eta benetan itzela dau. Portera, dice gusto y se no Bueno, integrado, ¿eh? integrado, ¿eh? Bai, integrado. Bai, bai. Hori da, hori da. Eta está dakit eh, lau aukerak que aukera, va venga, va. Brutal, Lau aukera de Venga, va. Aukerak, Venga, va. Aukera de Ah. Aitortzu. Ah, no, vamos a ver, no ganamos a Intzen, ¿está? Seguro, seguro. Fijo, ah, es. Ah, Intzen, que te bajaste con Asana, ¿eh? Una cosa, se me va a Bueno, Ceau, que era el cobo, Mirenchu. Mirenchu. Mirenchu, pacha. Mirenchu, no la soa. Mirenchu, no la soa. Ori, ori, ori, ori. Es, Ceau, que era el cobo, Mirenchu. <laughs> <laughs> Bueno, en Chuli, vais, el 50%. Me <laughs> gusta que sea duda al lado. Este que tiñugo es sus moni que sospecha de diseño y sin hablar, ¿eh? Igual miren chuchu, ¿eh? Miren chuchu. Contos, cuidado, contos, cuidado. Eta bueno, leía que te esan dado que aún es que ya... Bukatu eta kera, baina tekniko zer, Ondo nio nahi jarraik ikindau, ala, ya bukatu. Bai, bueno, amaitzeko, amaitzeko ba nik ipinion, nire abestirik, eh, bueno, e, gorroto duten abesti bat. Eta da txosnetan eta taberna askotan ipin izan da urte askuen zier eta denpor... Yeah. Ojo, ojo. Asko, eta asko ipin izan eta nik uste Egon gozaila nigaz bastante ados. Bai. Eh, eta da betagarriren la chica del batxoki Oh. Eh, bai. Beti pintxe da mila eta emoten dago como dano gauzen hor, dano da letria, baina eske eh, da eh, horroroso. Osa, nik nire txin ez duten txun inoz. Osa, zetik eske... Bai, plan. bai, eh, bañera, <laughs> relajetako edo kantetako e, La chica del batzoki. <laughs> Nik, betagarri, betagarri esain bestu da, niko gorro dut. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, ba, lo... ba sopa me ondo. Ya está, o sea, jubilao se chilla, jubilao se chilla, o sea, Baina, bueno, jain jauz beste talde batzuk, ez dakizer, bai, oin ingo, ez dakizer, da, bai, naiz, eh, petagarriko, ez dakizer. Bueno, dituko gola xiga, bera, gorda, Gainera, gainera deko, o sea, zelan da, izena, da, apellido deko betagarri, gainera, ez? O sea, gure Nombra no? Esteko, baina, esateñako, hola. Ah, Compuesto. Compuesto. Jose txu compuesto. Compuesto. Compuesto. Ah, bai. Ba, ez ateñako, hasta que ser betagarri. Zeran de izena? Iñaki betagarri. Iñaki betagarri. <laughs> Iñaki betagarri. Iñaki betagarri. <laughs> Duran en jarri betagarri, bai, baina. <laughs> bueno, ba, ori, ba, ba, ez dakit, ba, hori da nire gorroto duten bai, abestia. Eta... Mhm. Horregaz, ja, agurtu guzik, bai, gure, bai. azterun dagoen laixia hartzen. Ba, bueno, entzule hau izen da, azte honetan guk emoran dizen dugun, eh? Espero, guztoko eukikia. Eta eskerrik asko boikote jarri niri hasier zure tarte horretan. Nire ditzi jazta entzun gaiegon. egon. Adios! Urrengo asterako gordeko gu. Baldin eta alba hot. <laughs> Edo izten baldin bat. Zein izen da zure? Ez dakit? Ah. ah. <laughs> onja ez, onja ni terko epiniko azirien. Bai. Eskerrik asko alde batera izti arren. Eta entzule, eskerrik asko zuri horregoti arren beste betez, Gu bat horren nahi sortziretan puntu-puntu engure laixi hartzen magazina zeterko gara, ama sortzi garen da bera, hasi que horre espero zaitu besarka bat, mosu handi bat, eta laster arte. Oh Yeah.